Dobro večer, good evening in hvala vsem, da ste danes z nami v studiu petega prevodnega prangarja pri tej vznevrljivi razpravi. Praga, Leipzig, Frankfurt so za nami, pred nami Bolonija, knjižni sejmi, kjer je Slovenija bila ali bo država gostja. V zadnjih letih je na področju prevodov pravi boom, pravijo. Ali je tako tudi v Veliki Britaniji, bomo izvedeli drevi. Po petih letih si bomo danes namreč premjerno ogledali dva prevoda iz slovenščine v tuji jezik, izbrane britanske prevajalke Olivije Helwell v angleščino. Današnji večer bo potekal tako, da bo najprej selektorica, doktorica Melita Koletnik, svoje ugotovitve ponazorila s projiciranimi primeri prevodov, na to bo razpravljavec, dr. Oliver Curry tudi sam v nekaj prosojnicah spregovoril o kulturnem transferju iz Slovenije v Veliko Britanijo. Izbrana prevajalka bo po želji pojasnila svoje izbire in kontekste. Mm, seveda nas bodo eh, zelo zanimali odzivi na prevode. So bile objavljene kakšne recenzije, kritike, so bili kakšni osebni odzivi na prevode ali originalna dela Gorana Vojnoviča in Ane Svetel ki se jim bomo danes posvetili. Za izkušnje s prevodi in odzive bomo v nadaljevanju zato poprašali tudi Ano Svetel in Gorana Vojnoviča. Zato naj predstavim naše nocojšnje gostje in gosta. Torej, Olivia Helwell um, ehm, se je rodila v Sheffieldu, na univerzi v Nottinghamu je zaposlena kot docentka za prevajalske študije v svoji doktorski disertaciji se je ukvarjala s prevajanjem sodobnega slovenskega leposlovja po letu 1991. Melita Koletnik, eh, doktorica Melita Koletnik, selektorica, je predstojnica oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, prevajalka, prevodoslovka in učiteljica prevajanja. Nedavno tega je pri univerzitetni založbi Univerze v Mariboru ustanovila prevajalsko prevodoslovno zbirko Darija oziroma Darja, poimenovano po dragi kolegici Dari. Doktor Oliver Karvi, kritiški diskutant je jezikoslovec in prevodoslovec, prihaja iz Manchestra v Angliji in od leta 2007 živi v Sloveniji. Od 2020 je zaposlen kot docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer poučuje prevajanje iz slovenščine v angleščino in zgodovinsko jezikoslovje, danes se javlja iz Coventryja v Veliki Britaniji. Pozdravljam pa tudi avtorico in avtorja nocojšnjih izbranih prevodov, Ano Svetelj z nekaj zgodbami iz zbirke Dobra družba, ki je išla pri Ljud literatura, in Gorana Vojnoviča z romanom Figa, ki je šel pri Beletrini. Dobrodošli vsi. Hvala. Spletno občinstvo je toplo povabljeno k komentarjem. Kako se prijavite k besedi, vam bo pojasnila vodja režije spletnega studia Nina Medved, ki bo na to tudi predala besedo selektorici. Nina, prosim. Dobro večer, še z moje strani lepo pozdravljeni. Mm, v prav dobri družbi smo nocoj In eh, prav nič eh, ne rabimo držati fik, eh, da nas nocoj čaka prav lep večer. Um, z nami na drugi strani tega zaslona uh, ste tudi uh, gledalci, obiskovalci tega večera. Zaenkrat vidimo, da, nas, da vas je že kar 24, ki nas spremljate. Tudi vam lep pozdrav. Če se vam bo utrnilo kakšno vprašanje, kakšen komentar, uvid, opaska, podatek, ki bi ga želeli deliti z nami, um, lahko zapišete uh, komentarje v um, sekcijo za klepet, oziroma med, uh, komentarje spodaj pod oddajanjem, in mi jih bomo pravzaprav videli že sproti in jih lahko prikažemo tudi na zaslonu. Um, recimo, če bi nam kdo želel na hitro pomagati, pa poslati en hiter pozdravček. Uh, bi vam lahko pokazali, eh, kako vsa zadeva deluje. Um, sicer pa, um, kot rečeno, sta danes z nami dva uh, spoštovana in zelo priljubljena avtorja. Um, Ana Svetel, eh, avtorica dveh pesniških zbirk, Lepo in Prav in Marmor, ter um, kratke zbirke Dobra družba ki je bila nominirana za nagrado Novo mesto in uvrščena potem tudi med izbrana dela Mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajanje slovenske književnosti, ki ga pripravlja Društvo slovenskih književnih prevajalcev, ki na to sodeluje z nami tudi kot poseben častni soorganizator nocajšnjega večera. Tukaj pa je tudi Goran Vojnovič, filmski in televizijski režiser in scenarist, pisatelj, komunist. Njegovi štirje romani so zaznamovali slovensko bravstvo, to so seveda Čafuri Ravc, Jugoslavija in Dežela, Figa, Đorđič se vrača. Toliko za enkrat, z druge strani vidim, da se nam ta čas že na kratko oglaša tudi sodelovka Aida Strajner, ki bo skrbela za um, našo publiko. Uh, Če bo imela morda kakšno vprašanje, pa potrebovala kakšno pomoč, tako le pravi Aida. In na tak način se bodo tudi morebitni komentarji kasneje prikazovali na zaslonu Tole, uh, eh, sicer pa še kratek hvala našim financerjem, mestni občini Maribor, javni agenciji za knjigo uh, ter drugim partnerjem, s katerimi so ustvarjamo festival Pravodni Pranger. Peta edicija se z nočnim večerom pravzaprav zaključuje. Um, to so kulturne četrt minoriti z ljudskim gledališčem Maribor, oddelek za pravodoslove filozofske fakultete Univerze v Mariboru, um, Mariborska knjižnica. In drugi. Tako. Zdaj pa končno, najlepši da večera predajam besedo eh, selektorici Piliti Koletnik. Nina, hvala. Uh, najlepša hvala uh, prevodnemu prangerju. Uh, torej, pozdravljene, pozdravljeni. Kot že rečeno, najlepša hvala prevodnemu prangerju za povabilo in hvala za zaupanje. Na to hvala Oliviji in Oliverju ki boste z mano uh, sooblikovala ta večer. Hvala Goranu in posebno topel pozdrav tudi uh, drugi avtorici Ani Svetel. Oba sem imela priložnost poznati. Ne vem, če se ona dva spomnita, ampak z Goranom smo bili skupaj na delavnici um, Britanskega centra za literarno prevajanje, kjer smo se spoznali tudi z Olivijo. Ana pa mi je lani na delavnici ob mednarodnem prevajalskem seminarju podpisala knjigo, v katero je napisala Hvala za potapljanje v sobotniške svetove. In tukaj smo se ponovno zbrali, da se potopimo vanje. Uh, mogoče najprej ena izjava od odgo o odgovornosti uh, ali disclaimer, s katero rada začnem dogodke. Prevajanje in razmišljanje o prevodu v jezik, ki ni tvoj materni, je lahko bi rekla, ne lahko ali pa nekako veliko krat ne ljubo pravilo, pri katerem se sprašuješ, v koliki meri si v bistvu ti sposoben ali pa kompetentni in, zaprav, in pravzaprav zakaj si ti poklican, da razmišljaš o njem, če pa nisi materni govorec. Um, tako da se z vso intelektualno ponižnostjo zavedam današnjih svojih uh, omejitev tukaj ampak je pa tudi nekaj razlogov za, zakaj sem mogoče pravi človek, da razmišljam danes o tem. Kot že rečeno, naj je neko srečno na ključe z Olivijo združilo uh, pred leti. V, um, mm, Olivija mi bo pomagala, pozneje sem poznala, iz glave mi je izpadlo, izpadlo mesto, kjer smo bili. Torej, bila je delavnica literarnega prevajanja. Iz slovenščine, eh, njen naslov je bil prevajati konflikte, Vodila jo je Olivija, obravnavala je Figo. Eh, udeležil se je tudi Goran Vojnovič, eh, in kjer sem bila res in medija, res tako rekoč, eh, vse sem lahko spremljala iz prve roke in v svoji omejeni sposobnosti sodelovala tudi pri prevodu. Kot že rečeno, je letos začela izhajati tudi zbirka, prevajalska prevodoslovna zbirka Darja, pri univerzitetni založbi Univerze v Mariboru in njena prva knjiga je bila prevod v angliški jezik eh, vesolnih pravljic eh, mariborskega avtorja Roka Vilčnika, ki smo jo naredili s študenti, pripravili študenti o pizdatni podpori eh, maternih govorcev. Torej, nekaj izkušenj na tem področju imam, imam sive lase, ne vem, na kateri strani se vidi, Uh, imam nekaj, eh, kar priča o mojih prevajalskih, uh, prevodobravskih, prevodoslovnih izkušnjah, torej imam nekaj kilometrine na tem področju. Pa da ne bom predolgo z uvodom, danes boste pod drobno gledom dve knjigi. Uh, režija, prosim za posnetek. Zaslona, oziroma za, za uh, tako, okay, za drsnice. Torej, um, naslov današnjega večera je Novice iz Slovenije, sodobna slovenska proza v angleščini. Da, pod drobno gledom bosta dve knjigi. Um, Figa, The Fig Tree, Gorana Vojnoviča, ki je v angleškem prevodu Olivije Hallowell izšla leta 2020 pri založbi Istros. Uh, in prevodi kratkih zgodb Anne Svetel, um, oziroma uh, izbrane zgodbe Ane Svetel, uh, ki so išle v anat, an, uh, uh, antologiji Take Six, uh, Six Balkan Women Writers, ki je pri založbi Dedalus išla leta 2023, torej čisto sveža še. Uh, in te izbrane prav, uh, eh, zgodbe so Silk Road, Svilna pot, The Notebook v obeh, uh, v slovenščini in angliščini, Encounter, Srečanje, uh, dekalog ali the ten commandments in eh, na, na, uh, zadnja, kaj čuti mačka med božanjem ali kako uh, does a cat feel when stroked. Obe založbi izdajata predvsem prevodno literaturo, pri čemer je Istros specializiran za prevode oziroma za uh, avtorje z področja jugovzhodne Evrope in Balkana. Torej gre v bistvu za dve precej specializirani založbi. Uh, Ehm, najprej nekaj besed o figi, če se vrnem mogoče samo nazaj, da vam pojasnim zgodbo. Da ne bo veliko, vem, da vas je veliko bralo, med drugim je bila figa nedavno tudi maturitetno branje v slovenščini. Ampak tako da mogoče orišem zgodbo, eh, da boste vedeli, eh, zakaj gre. Eh, v eni od recenzij so knjigo označili za Deeply Immersive and Highly Rewarding novel v angliškem prevodu gre za multigeneracijsko zgodbo, kot pride, piše tudi tukaj v, enem od, v, eni, od, v eni od recenzij. In, uh, gre v bistvu za multigeneracijski roman v smislu, da vsi obstajamo nekako v okviru tistih, ki so bili pred nami in v okviru tistih, ki so za nami, ki bodo še prišli. Uh, prikazuje tri generacije in prostore, ter dogodki, ki segajo nekje od, leta, od začetka 20. stoletja, pa potem do rako, lahko bi rekla, mogoče 2010, tam nekje se konča uh, to uh, dogajalno obdobje. Um, torej prikazuje med drugim prikazuje tudi balkanski konflikt, uh, kon, um, zgodbo o izbrisanih, ki so se zgodili pozneje. Ki se je zgodila pozneje. Pri tem je v središču pripovedovalec Jadran Dizdar, ki je star okrog 30 let in za katerega se nekako zdi, da je življenje za naše sem in tja, njegov dedek je pravkar umrl, morda v nenavadnih okoliščinah, očeta ni več, ker je v Bosni. Mati se kot tipična slovenka ne razume svojo sestro, žena ga je pravkar zapustila in Jadran je ostal z malim otrokom. Uh, preoprašuje svoje življenje, zastavlja si vprašanje o identiteti, ki jo simbolizira figa, ki raste na dvorišču družinske hiše v Mavljanu, v Istri, tik ob slovenski meji, ki sem, ga, ki sem ga želela že nekajkrat obiskati, pa mi še vedno ni uspelo, tako da je še vedno na mojem seznamu krajev, ki jih absolutno moram obiskati. Zdaj, um, Anine eh, zgodbe so vzete iz knjige eh, Do, Dobra družba, zgodbe o prevozih. Uh, In Ana je lani povedala, da se je sama s prevozi do Ork veliko prevozila med Mariborom in Ljubljano. Um, torej, v Silk Road, oziroma eh, v Svilni poti, opazujemo nesrečen par ali boljše, bolje rečeno nesrečno bodočo nevesto, ki je nezadovoljna s svojim življenjem in ni sposobna slediti svojim sanjam, ampak pri tem tudi ostane. V zgodbi The Notebook, ki vzpostavlja povezavo tudi s filmom, uh, knjigo, ki je predtem nastala iz leta 2004, je potem film. Uh, junakinja, glavna junakinja ima demenco, filma. Uh, v Anini zgodbi pa je glavna junakinja negovalka v domu za ostarele, ki preslepi šoferja, da jo pripelje od kraja A do kraja B. Uh, v srečanju uh, vse do konca zgodbe ne izvemo, kaj povezuje nekdanjega učitelja in njegovo učenko ki sedaj dela v Centru za kibernetsko varnost, ki je zdaj spoiler alert, gre za spletne goljofije. V zgodbi z biblično referenco Dekalog, bi lahko rekli hipokritski, protagonist piše svoje zapovedi, kdo sme in kdo se ne sme voziti z njim. V kaj čuti matka med božanjem, how does a cat feel when stroked, pa lahko šele nevidna oseba, najstnica, opozori na to, kako se lahko zgodi, če se nekako zaplezamo v svojem lastnem svetu. Torej, toliko, um, toliko, uh, toliko o knjigah. Mene je pa med branjem izvirnikov in prevodov zanimala predvsem prevajalnika. Nezvestost in lojalnost izvirnikov, ker jih je več. Uh, in moj naslov je približevanje in odmikanje kultur, kulture, uh, posvet, poskušala pa jih bom osvetliti z izbranimi kulturno-specifičnimi prvinami v prevodu in v izvirniku. Najprej bom obravnavala primere iz fige, na to uh, primere iz prevozov. Pri figi bi pa potem želela um, uh, uvodoma izpostaviti še problem jezikov oziroma prevajanja različnih jezikovnih kodov, vse gre za neke vrste translingvistični roman, če smem uporabiti to zelo modno priponko, kjer se izmenjuje slovenščina in jeziki nekdanje Jugoslavije, lokalni dialekti in naš, ki je kot nekaj argo priseljencev uh, iz nekdanjih predelov Jugoslavije v Ljubljani. Uh, uh, Oliver in Olivija imata potem še svojo nalogo. Ol, torej, moj, moj, moja naloga tukaj je, da pogledam z vidika slovenca, slovenke, ki bere, uh, ki bere izvirnik na svoj način in ki bere. Uh, prevod z drugimi očmi. Oliver bo prikazal, potem povedal, eh, kako on kot eh, materni govorec angliščine bere eh, prevod in izvirnik na svoj način. Olivija pa potem, če bo želela še o meji med prevajalcem in literarnim agentom in ali bi do teh prevodov sploh prišlo brez njenega navdušenja in brez navdušenja mogoče še koga drugega, v tem, ki je sodeloval v tem procesu. Torej, če se posvetimo najprej um, The Fig Tree, torej v figi, različnim jezikom. Gre za uh, zelo zapleten uh, roman z vidika izmenjevanja koda. Uh, gre, Ilija načeloma ne uporablja opomb, v celem delu so menda samo tri, če sem pravilno preštela. Uh, kot je napisala Olivija sama v predgovoru, pravi: I never really can see the leaving the nash and providing footnotes. Torej, to je neka strategija, ki se po, poslužuje v skrajnem primeru. Um, gre pa za potem um, uh, njena presojo o tem, kaj naj ostane v izvirniku in kaj, na kak način potem uskladiti tudi. Um, um, dodaten zaplet, ker izvirnik izmenjave uporablja italiziranje, uh, kat s katerim nekako razlikuje med različnimi narativnimi ravnmi. Recimo, na aktivni dialog v sedanjiku, pa potem nasprotju z, z nekim spominjanjem, ki je, uh, ki je potem uh, na drugačen način. Zdaj, kot sem lahko ugotovila, kot kažejo tudi primeri, ki jih imate pred seboj, je, se je Olivija odločila, da v izvirniku pusti nekaj pesmi, En, ena je tale, recimo tam na travniku smo ob desetih zjutraj z očetom zapela, bila je tako lepa. Uh, so there on the lawn at 10 in the morning, your dad and I sang, bila je tako lepa. Potem je pustila nekaj pasusov, iz katerih je razvidno, da želi pre, uh, ohraniti lokalni, neki geografski ali socialni melos, recimo bi jaz temu rekla. Recimo, to je tale naslednji primer mislil sem, da bodo Safeta v Bihaču ljudje na ulici, eh, da, ga, da bodo Safeta pozdravljali in mu govorili, o Safeti, že si, šta ima, kako je. Upam, da imam dokaj v redu eh, na glas tukaj. Torej, ta del je ostal, medtem ko naslednji del, ki je enako v. v, v V stranskem jeziku, če ga smem tako poimenovati, pa je preveden, je lovo tvoj sin, safet, isti ti, maš, uh, eh, pljunuti, mašala, safete, mašala. To pa je potem postalo v prevodu safet, he's just like you, dead spit, mašala, safet, mašala. Uh, eh, torej, kot nek, neka odločitev, ki jo je pre, eh, Olivia tukaj sprejela, jo bom tudi vprašala, zakaj. Potem naslednji primer, gre za um, dialektalni izraz, torej pet greva na policijo, mislim, da je vesna um, ehm, jadrana. Na ta način pozvala, ko ko sta iskala njegovega, uh, ko sta iskala Jadranovega očeta, ki ga ni bilo, torej v bistvu tale pet, pet je ostal, uh, v bistvu v slovenščini je bil niže pogovor, je, je pogovor, v angliščini je bilo potem kmon. Uh, in potem zadnji primer, je, ki sem ga izbrala tukaj, v bistvu se pogovarjata, mislim, da Safet in Vesna, Jadran pa posluša. In uh, v, že vidite, v slovenščini je vse recimo v ležečem pismu, torej vse je italicizirano, medtem ko se je Olivija tukaj odločila, da ene dele pusti v ležečem tisku, druge dele pa um, uh, da v običajen tisk, torej on bo hotel takoj pulo, do pule je četiri in pol sata vožnje, bog zna, kad bi stigli. Torej, v angliškem prevodu vidite v ležečem tisku samo he'll want to go straight to pula, it's half an hour and a half drive or to pula, god knows when we'll get there. So, torej, v bistvu na ta način razlikuje med tem, kdo govori. Uh, um, Medtem ko v slovenskem prevodu to ni neposredno znano. Uh, v naslednjem, uh, mogoče v naslednji slide, mogoče samo a brief note on pronunciation, kot je napredla uh, Olivia, um, dodala, je, um, dodala je to pojasnilo k svojemu predgovoru. Načeloma ostajajo vsa imena v zapisih, kot jih poznamo mi, torej Džoržjevič z Džojem in tako dalje, kako se izgovori, uh, je navedla. Sta pa dva primera, Olivia, za katera te moram posebej vprašati. Dve imeni sta z Y, na mesto z J, torej Jana. Ostaje Jana, medtem ko je Maja in Anja, pa je tisti srednji, y, ni, um, tisti srednji J, postane Y. No, ta odločitev bi me tudi zanimala, zakaj si se odločila ravno ti dve imeni, ostalo pa vse ostane. Um, ok, Lidija, question to you now. So, aha, mogoče tega še nismo povedali na začetku. Pogovor bo potekal v slovenščini, oziroma predstavitev v slovenščini in v angleščini. Uh, v bistvu uh, smo prevajalci, domnevam, da razumemo, posnetek bo pa v nadaljevanju pos, uh, eh, ponaslov, podnaslovljen, tako da bo dostopen tudi tistim, ki mogoče uh, nis, nimajo dostopa do njega. Tako. Ok, a question now. Well, I would like to know how. how did you navigate all these different linguistic codes and issues that are connected with them, Olivia? Um, with great difficulty, um, through doing a lot of research, I would say, and um, definitely working within a community of people who had expertise that I maybe didn't have in that moment in time. Mm-hmm. Um, but also, I suppose I should say from the start that having spent probably at that point 10 years um, studying Slovene language, studying for my PhD in Slovene language and literature, I had the advantage of having an awful lot of, of background knowledge, cultural knowledge, historical knowledge that put me in pretty good stead on, on a fairly strong foundation to then be able to look into specific questions. Um, and then of course collaborating with Goran was was really um, essential in, in a lot of in a lot of cases. Um, did you did you perhaps talk about which passages to leave in the in italics or how to use italics in the translation because it differs on occasion from the original? Um, so the the question of italics was really complex because text mm. in italics signifies a different level of, of Yadran's narration. So I wanted to avoid using italics as much as possible in other sections so that it wasn't confusing. So I could maintain that consistency between signifying a level of Yadran's narration that was perhaps recollection, perhaps we, we don't know that that kind of ambiguous narration um, versus the text that isn't in italics. Um, was there a specific point where you noticed that it was that you wanted me to comment on with those? Yes, perhaps this last passage. Yeah. 226. I just went to page 226 and I couldn't see that, but um, <laughs> it's so hard to remember. The, the key the key thing with this passage was as you pointed out marking the back and forth in in the dialogue between between those two characters. So mm-hmm. it was about maintaining consistency of speaker. Yeah. Um, to to be honest, it's even more obvious from what you did in your translation, who is speaking and what is going on as an internal dialogue or some some background story here from here. Mm-hmm. Um, what about the passages that have stayed in the original? I mean, how about them? Did you follow a specific rule, what to translate and what not to? One of the things that I always try and think about is that if something is left in in a in a different language, whether that be Slovene or or BCS or Nashki, as it is in this the context of this novel, mm-hmm. is would a would a reader be able to find out some information using that text as it is? So, for example, with song titles, I I would never choose to translate a song title unless the wording was integral to a particular piece of wordplay or a joke. Um, because I want a, I want a curious reader to be able to search for that song and find it. So mm-hmm. where there's a concrete path to information, I always find that helps to justify leaving certain items in in the source language. Um, so that's one kind of, I suppose, not rule, but a guiding principle that I try to work <sighs> by. A second one would be is there any other kind of scaffolding, scaffolding in that part of the text that would allow a reader from context to piece together what is happening? So when we look at the second example here, we already know from the context that it, we we have characters meeting and that they are saying something and the fact that you can see the characters that this would be a way of greeting. And I think it's quite significant in that case that that Safet is is in this different cultural context. And so to introduce that and to mark that difference at the start of that particular passage, it it felt more important there and, and easier to do because of the context. From that point, I would say that it then becomes a question of balance. There's there's not only balance in like from my perspective my idea of um of what balance is in terms of how much can the text cope with in terms of the reading experience before it becomes too much like a research task to find out what's <laughs> happening um but it's also a, it's it's not just my decision it's often a point of negotiation with the editor and i think a lot of these decisions um things that you've picked up on already I, mm-hmm. I, clearly remember conversations with the editor, and we were on we were on different sides of the argument. But it it working with other people in publishing and translation is always a process of negotiation. So, right, right. Do I understand you correctly that your editor wanted more things translated? Uh, okay, right. Yeah. So they would consider some things still not be not understandable in a way if they if you've left them in Slovene or any other languages. Yeah, exactly. Their their kind of priority, I suppose, is their perception of the reading experience for this imaginary reader that they have in their mind. That's a very common thing, I would say, in the Anglophone publishing world. What will the reader think? What will the English reader think? But my question is always who is this English reader? What assumptions do we have about them? and and how is that guiding the kind of the typical practice that we encounter in that in that sector right maybe oliver could comment upon that later in his in his um, in his part okay let me proceed from here because we're kind of we're not pressed for time but we don't want to can I, can I say one thing really quickly sure. um on this slide when you talked yeah. about the why and the j and the character um this is one thing that bothers me to this day. I am really upset that Anya is spelt with a Y. That wasn't my choice. That was okay. a battle that I lost, and I really don't like the inconsistency. Um, I feel that character names should be the same, and that's why I always try and give a little pronunciation guide so that people who don't know Slovene can at least hear the character names as they would be heard in in the dialogue in the text. Um, but I also I can understand the publisher's perspective when you've heard over and over again people referring to characters as Jadran, it, it grates, <laughs> and so I suppose right. there is also an argument for wanting that that um I really do the spelling of names. Okay, so this wasn't your decision. <laughs> no. Anya and Maya, I think only those yeah. two names. Those two names. Okay, thank, thanks for that, Olivia. So uh, to proceed, da nadaljujem, uh, v bistvu ta, ta glavni del, ki sem se mu hotela posvetiti tukaj, pa je um, približevanje in odmikanje kultur, uh, pri čemer so me vo, sta me vodili naslednji vprašanji, kdo so junaki in odkot prihajajo, koliko, zna, koliko so znani predstavnikom angliško govorečih kultur. Uh, pri čemer sem jih razporedila v naslednje kategorije. Najprej nacionalni, eh, mogoče ali pa samo karakteri glavnih likov. Um, gre za židovske, eh, eh oziroma v bistvu. Uh, prvi lik, tako rekoč, oziroma prva oseba, kronološko gledano, je Ester Alehin, uh, uh, Judinja, uh, potem um, Aleksandr Đorđević, ki sodi v okvir um, srpske kulture, potem so slovenski liki, uh, Vesna in njena sestra. Uh, um, Eh, potem imate eh, bošnjaški, eh, je Safedizdar, prihaja iz, iz Bosne. Torej, gre za neke priseljenske svetove, ki vsi seboj nosijo svoje značilnosti. Potem gre za zgodovinske okvirje, kot že rečeno, delo posega v obdobje od, 19, od, dva, od začetka 20. stoletja do začetka 21. stoletja. Zanimalo me je, recimo, v koliki meri je bil Josip Brostito znan slovenskemu, brav, ne slovenskemu, se upravičujem, pa mogoče tudi že konkretnemu slovenskemu bralcu, ampak nekomu, ki bere danes v Veliki Britaniji, ga pozna. Potem gre za osebna imena, to smo že, uh, to smo že uh, nagovorili, to temo, geografska imena, pri, katerem, pri čemer se. Uh, Olivija posve, uh, poslužuje različnih uh, možnosti oziroma prevajalskih strategij, ponovno, recimo pri, uh, pri bujah, uh, uporabi gloso in detavno vbuja in kroješa. Potem recimo uh, pri Užicah gre za posplošitev, somebody had brought with her from Serbia, torej uh, ni tako pomembno, da gre za Užice. In potem včasih pa enostavno bihač ostane bihač, tega uh, ukrcati se na avtobus in kreniti v bihač, se spomnim te pasaže. Potem pa imate najrazličnejše še tradicije, torej elementi, ki so povezani s tradicijo, hrano, uh, uh, užiški kajmak, včasih postane čiskrc, prazniki Aid in Genaza, sta Bajram in Genaza, potem različne realije, tepsije so Trace, uh, heroji, koliko recimo um, bralec nekje v Veliki Britaniji razume, kdo je Bata Živojinovič, kdo je Nikola Tesla, recimo določeni citati uh, v rubriki verjeli ali ne, postane potem believe it uh, or not, kolom in tako naprej. Uh, posebno, uh, posebno, uh, posebno vprašanje oziroma posebno uh, držnico pa sem namenila potem še tudi izpustom. Um, so, Olivia, you, meant, uh, you addressed this previously briefly as, uh, already, but how familiar were you with all these history and culture related issues? how much digging how much searching how much research was necessary to get to them to um, to to get to the to to the very very sense of these cultural related issues um yeah like i said i was lucky that i had had several years of of study and research behind me anyway and that i had i had been in a department that was that had the specialism of teaching Slovene language, teaching Serbian Croatian, as it was then um, labeled, and and it had you know in the department where I studied and where I kind of grew up, as it were, there were there were leading experts on on the history of Yugoslavia. So I had this very unique and privileged position. Um, so broadly, most most of this historical context was familiar with me but of course as i worked through the book and was understanding certain dynamics there were there were things that i would you know go and read about get stuck in a in a rabbit hole on the internet um, or that i might discuss um, with with other people um yeah it's, it's definitely collaborative in that sense um but yeah i was in quite a unique position i would think to be able to take on a text like this in some ways Okay. And yet there are some omissions. Uh, uh mhm. -huh. Tukaj imam tri primere. Recimo, yeah. Ja. v prvem primeru je prišlo do what remained of the food he had laid out. Z, eh, je recimo posplošitev z ostanki kajmaka, ocvirko in sušene govedine. Uh, Potem v naslednjem primeru bara Emona in Borsalino v Ljubljani postaneta his favorite bars. V pri zadnjem primeru pa recimo uh, cela situacija se nekoliko spremeni, uh, uh, izgubimo da Damirja, Sanelo in celo Srečka in Super Lee. Uh, tale in ta, uh, ta namik mogoče Eh, na, na, na Percy Mirele, eh, she just she becomes a temptation. So her boobs, in a way, become a temptation. So was this, in a way, motivated or, or and if it was, but thinking was behind it? In the final example, mm-hmm. I think I re- I think I remember a discussion about this. Mm-hmm. About this, I can't be exactly sure. I probably should go back um, to my notes or to the email chain. But I do I do remember discussing this section with the editor. Mm-hmm. Was it too specific the references? Um, I th- I think it's always a question of balance. Like when you look at them individually like this, it doesn't seem like it would be too much of a stretch. But I think in a wider passage, if there are mm-hmm. other aspects that you've also retained, um, the, that kind of um, unfamiliarity can be cumulative, I suppose. Okay. So if I talk if I talk about the first example, um, yeah, ideologically my stance would be to retain the the names of those food items. But I think from if I recall correctly, this opening passage is is really tightly woven. It's it's quite dense. There's a lot of new information and the way that it flows is is really important and so i seem to remember that that might have been a sacrifice that was taken at the time in order to maintain that rhythm and, in that kind of introductory phase of the novel that's that's probably also like a significant influence that this it's a few pages in and i'm i'm acutely aware that the reading experience at that stage has to, it has to be right that the rhythm has to be right it has to draw people in and so mm-hmm. if it was feeling a little too clunky by having to either overly explain certain things or by there being too many unfamiliar cultural kind of lexical items in there that probably i was probably more acutely aware of that at that stage in the novel right right the second one i think is quite straightforward to me i think what is more important here is that the reader knows that they're looking in bars in the local area rather than the name of the bars. That wouldn't be immediately obvious um, just from the names alone. And so, another guiding principle that I try to use is, is thinking about the image. What is the image that is created by the text, and how how do I work to to preserve that image to a certain extent? Um, obviously those images will all be subjective because reading experiences are subjective but by and large i would i would say there the most important thing is this image of um, of Yadran wandering around from from bar to bar trying to find his dad. Right, I see. Uh, okay, maybe we'll skip this slide and come back to it later. Um, V nadaljevanju, torej, eh, to, to so bili moji izbrani primeri iz eh, FIGE, v nadaljevanju Take Six, eh, ponovno približevanje in odmikanje kulture. Ehm, zdaj, ehm, kratke zgodbe iz Take Six so drugačne, ker mogoče bravcu približujejo nek drugačen sodobni slovenski čas, sodobnejši, bom rekla, čas in prostor. Če se FIGA dogaja v Ljubljani, se. Kratke zgodbe Anne Svetel dogaja tudi v Mariboru. Uh, imamo torej tudi tako, recimo, bi lahko bilo, ne, Olivia pozna slovenski kontekst vse, ampak imamo na eni strani ljubljanskega pisatelja in mariborsko pisateljico. Uh, kot že rečeno, v preteklosti Ana Svetel nekako naslavlja oziroma nastavlja ogledalo slovenski, sodobni slovenski družbi in um, predvsem me je zanimalo tukaj, kakšne so, kako bralec, skozi oči prevoda, oziroma skozi prevod uh, Olivije, vidi to, kar smo Slovenci. Ne? Torej, v bistvu, kakšne so naše vrednote. Nek, uh, Status, recimo, da poveličujemo ljudi v haljah, v uniformah, tale, recimo, tale primer, prvi. Torej, da dobiš redno službo, da nekoga začnejo klicati gospod doktor, people started calling him doktor. Potem, da, da, da um, imamo radi delo, da smo delavni, da uh, naše vrednote, recimo, zajemajo tudi najprej štalca, pol pa kravca. Ne? Torej, we get a mortgage on a new flat, da imamo svoje stanovanje, da ni nujno, da ga recimo najemamo. Ne? Da uh, imamo um, da je družina naša vrednota. Ne? Recimo, we, we alternated our Sunday visits between my mom and his parents. Torej, da se družimo s svojimi recimo, starši, čeprav včasih mogoče. Ne bom rekla, ne radi, ampak da je to kot neka dožnost, uh, ali pa potem, da smo ambiciozni, recimo, um, how, how we were going to save for our future son to go and study in America. Če nam ne uspe, da bo vse našemu otroku uspelo na ta način. Um, da potem, da smo mogoče tale zadnji primer, uh, da smo jezni na nek neučinkovit uh, javni sistem. So, I cursed public, Slovenian public transport and welfare system. Uh, potem v naslednjem primeru, da, smo, da se istovetimo s svojimi športniki pomislila sem na Petra Prevca, kako elegantno odskoči iz skakalnice. Ne? In da smo nestrpni do prispe, priseljencev, da, da se da, da enostavno uh, uh, imamo neka drugačna merila vsakič. Ne? Torej, Olivija to rešuje na različne načine, včasih s prenosom, kot recimo tukaj Norma Korošec. Me zanimalo, bi me zanimalo, Olivija kako ti, ti poznaš normo korošec, ker domnevam, da je še nam bolj neznana, oziroma pač vse tistim, ki redno ne spremljajo politične scene. Recimo, uh, potem tretjič, z drugič s kulturno prilagoditvijo, kot recimo tukaj, Peter Prevec postane olimpijski skier. Ne, uh, sorry. I apologize to a nation of um, ski lovers. Well, <laughs> he, he didn't. He just didn't make the cut. That he was didn't. a choice. Oh, well. Um, no, with this first one. So I just thought it's such a powerful image. It's so, it's so visual, and that was the thing that I needed to prioritize there rather than somebody worrying about who that person was. They needed to know that it was an Olympic skier and see that that that image of somebody gliding. So yeah, with with huge apologies. Like, I take responsibility for that. <laughs> Kaj pa tale drugi primer? Recimo v nekaterih primerih, pa se odločiš potem z izpustom. Ne? Ta rečefurka v bistvu, she turns up in a tracksuit, ok, a ima enako konotacijo kot recimo čefurka v slovenščini. This this word, this concept is probably like one of the main banes of my translation life. Um, it's incredibly difficult. Um, and what I'm really conscious of is introducing new prejudices into a text in English which don't exist in Slovene. Obviously, that that concept is slightly racialized. It's also based in class. I can think of other class-based equivalents, like derogatory terms in English, but the class system, our understanding of class division in, in a UK context is very different um, to that of Slovenia. So it's it's in, it's it's really fraught with lots of tensions. Um, what I tried to do was to get across this this very derogatory view um, of the narrative voice, being like very dismissive and looking down upon, complaining about the the passengers that he picks up. Um, tracksuit in this context, I think in for a UK reader would definitely have, we might be able to rely on an assumption that there is a, a certain image of a certain type of character that would be hanging around in a tracksuit, um, which is problematic, but that's what it's getting at. Um, so, yeah, it's, it's really difficult, but I just don't think that it works to try and either leave Jefford, Jeffordka in in English because it's not going to be easily researchable. That's not something that an English reader can go and find out and understand with it with a quick search. And I wasn't prepared to potentially introduce different kind of problematic connotations by trying to transcribe a certain um, racial or class-based prejudice into the text. So I quite, as a non-native speaker, I quite like the solution here because a tracksuit I kind of associate with chefs, and you know it has this connotation still there, even though Chefuri was translated. The title of another of Goran's books was a sudden scam. Scam. You scam. You are probably familiar with that translation, but you didn't opt for it. Uh, I really I don't like that translation. Um, I didn't I didn't do it. I I kind of understand why somebody had to go for something when it's such a central concept of that book, but to my knowledge, that book hasn't been fully translated. It's just a sample that's available mm-hmm. online. Is that right? Um, and yeah, I mean, if if that book had been fully translated, if I myself was comfortable and in favour of those decisions. And if that book were known to a British reading public, had it been the first of Goran's novels to come out, which was then followed by Yugoslavia and then by Figa, if I could see some kind of track of this concept at least being available in translation to a reader in English, mm-hmm. perhaps it then would have worked to introduce that concept because there would be some link. But at this point, because nobody has really successfully translated this concept and because it's so unknown that there's no there's no link there's nothing to go off and so right. Right. Mogoče lahko pozneje vprašamo še Gorana, kako je prišlo do Southern Scam in tako dalje. Zdaj, mogoče preden grem naprej, samo tale zadnji primer še, ker mislim, ker mi je to kljub, ker sem kot Mariborčanka vsi, ki ste v občinstvu, mari borčani, boste takoj vedeli, kje smo. Potem, ko smo zamenjena stavba pri lokomotivi pred železniško, pred železniško postajo v Mariboru, stoji velika lokomotiva, na, ravno kar so jo po, popravili, potem, ko je eh, rjavela več desetletij. In v bistvu eh, domnevam, da noben bralec v angleščini ne bo dosegu, oziroma kljub super prevodu v angleščino, da ta občutek domačnosti lokomotive, ki jo vedno vidiš, vidiš pred očmi, ko slišiš na stavbi pri lokomotivi, pri življenju, it's, it's, it's not accessible to an English reader. But you, I mean, have, did you know about the, the, the steam engine uh, when you were translating the specific steam engine in Maribor? So I do, I do know of it, but this is a really good example of why certain opportunities that are available in Slovenia are so important. So I was really lucky to work on this particular story when I was at the translation seminar in Maribor last no 2 years ago now 2022 and and for somebody like me who isn't able to be constantly translating that's not my full-time job I, am I have a full time job as an academic. I'm, I'm engaging with translation and questions of translation all the time, but I'm no longer constantly sat working from Slovene into English in such close contact with mm-hmm. with the language in that way. And because of opportunities like the seminar, you get to have this refresher to be immersed and it gives you those opportunities to really to dig deeper and to be able to speak with an author, to speak with other translators and so, yes, I was aware that it existed, but I wasn't aware of the significance of it until I was at the translation seminar. And this was brought up as a point of discussion. So um, I was forewarned, and there was no way that I could touch the stream, steam train um, once I'd been to that seminar. Okay, good. Thanks for that. Um, uh, Okay, we, we Zdaj, za, za konec, še mogoče samo nekaj recenzij, ki so bile uh, o Olivijinem prevodu, ki so bile objavljene, uh, eh, bodi si na blogih, bodi si v časopisu. Uh, je bil The Times Literary Supplement, mislim, da je bila recenzija prevoda. Olivija, če me boš dopolnila še kje, v pomembnih major outlets for, for the reviews. Were, Yeah, so T- TLS that was that was one of the big ones. Mm-hmm. Um, and another well-known literary critic, Boyd Tonkin, reviewed it on an independent art site called the Arts Desk. Um, He really enjoyed the book. Um, that's actually the this, the main quote on this slide is from mm-hmm. is from Boyd Tonkin, I think. Um, yeah, the, the, Irish Times that was one of the biggest ones. Um, it had it had a big feature in the Irish Times, and the person that reviewed it was very vocal about his love for the book on on Twitter. So that was really nice too. Right. Um, yeah, they were the biggest ones, I think. Yeah. So bile še, že kakšni odzivi tudi na prevod Take Six? Um, no, this is something that I feel quite sad about. Um, so far, I've seen one book blogger has reviewed it, and I was really pleased to see that they remarked on the humor in Anna's stories. And that's one thing that I was really, really keen to try and that's what I really wanted to work. I find them so funny. And so it was really good to see that somebody else had picked up on that too. But um, <sighs> anthologies or short story collections are notoriously difficult. Um, to to promote for them to gain traction and perhaps we can talk more about those chat those kind of structural challenges of promoting and and what gets read and what gets what gets to be seen a bit later on but yeah lots of challenges with that one small press stories that are in amongst lots of other stories um with a very generic title which again wouldn't have been my choice but you, when there's an opportunity to put some stories out there, you kind of want to take the chance to translate the stories, to publish the stories, rather than waiting for a per- perfect opportunity that might never come. It's a tough one. It's, it's a lot of things to weigh up. Right. Olivia, najlepša hvala za to. And Oliver, uh, with this, I conclude my presentation and over to you. Uh, lepo pozdravljeni vsi. Uh, najlepša hvala, Melita, za tako Eh, tako do, dobra in zanimiva predstavitev. Uh, hvala, seveda, Urški Nini za dogodek in uh, predvsem hvala Oliviji, uh, Goranu uh, in Ani za dela, uh, brez katerih sploh ne bi imel kaj povedati. Um, torej, bom zdaj delil s, uh, svoje prosojnice. Urška, mislim, da imaš izklopljen eh, mikrofon. Hvala. Uh, da imam idejo, Oliver, prosti, če skočim, ja. preden začneš. Uh, uh, mi imamo zdaj že uh, nekaj komentarjev, ki uh mhm. -huh. smo jih videli, ki so prišli. Uh, na, najprej zelo lepa hvala predsednici Društva slovenskih knjižnih prevajalcev, da nas je pozdravila Tanja Petrič. Uh, lep pozdrav. Uh -huh. Eh, potem je Katja Zakrajšek eh, komentirala uh, glede primera na strani 226. Uh, ne, Tega, da ta pošiljni tisk dobro, uh, uspešno kompenzira uh, izmenjevanje jezikov v izvirniku. Uh, Katja je prevajalka iz uh, angleščine, specializirana tako, da najlepša hvala za uh, ta, uh, to presojo. Uh, Uh, in isto Kilc, uh, tudi uh, zelo izkušen prevajalec, ki se mu zdi uh, nenavadno, da je založba, ki je specializirala za Balkan, ustrajala pri Ypsilonih, uh, pri Maji in Ani, ampak mislim, da imamo tu, bomo kasneje, verjetno glede izpustov in vsega kulturnega, tudi to, kar bo še Oliver uh, referiral, uh, dobili še kak komentar in še kaj sami tudi pokomentirali z avtorico, avtorjem, pa tudi mi se bomo lahko še malo bolj strastno posvetili temu. Tako da zdaj to je bil moj skok. Oliver, eh, zelo se veselimo eh, tvojih eh, misli. Najlepša hvala. Um, torej, um, hvala tudi za, uh, za, za pre, uh, osebno predstavitev. Um, jaz sem uh, res uh, prevedoslovec in jezikoslovec, ampak v glavnem govorim kot uh, bralec uh, iz, uh, iz bolj osebnega vidika, bralec angliščina kot materni jezik in uh, slovenščina kot uh, tuji jezik, ampak živim že kar nekaj let v, v Sloveniji. Torej, um, kot je uh, menita podarila, uh, in je en velik izziv za prevajalca prevajanja kulturnih specifičnih zadev, uh, in to bo rdeča nit tudi zame uh, v svoji razpravi. Ampak bom govoril bolj iz, um, iz vidika, kaj pomeni za, za bralca, bralca, slovenska bralca na eni strani in uh, za bralca angliška prevoda na drugi strani. In uh, učinek uh, kulturne specifičnosti za slovenskega bralca, kot je tudi Melita po, uh, podala, uh, predvsem s, uh, s primerom lokativa, lumo, uh, lokomotiva v Mariboru, je um, bližina besedilnega sveta za slovenca. Uh, in kot angliš, tukaj čutim uh, in tudi v bistvu, slovenec, ki ima dvojno državljanstvo. Um, veliko razlika uh, pri slovenski književnosti uh, kot pri angliški književnosti. Ker uh, lahko v slovenski književnosti in tukaj uh, velja predvsem pri, uh, pri zgodbah o Anesvetev, lahko doživljaš, da vidiš v besedila in ponovno doživljaš lastne izkušnje ne samo po znanju, po medijih, ampak po, po, uh, po, last, po neposrednih last, lastnih izkušenj. In zato sem uh, izbral za, za bolj uh, podrobno razpravo uh, zgodbo Anne Svetel, The Notebook, uh, ki je zgodba, kot je uh, ministrica razložila, zgodba o demenciji. Uh, je, um, starejša gospa ima moža, bojena, ki ima demenco um, v, v domu za starejše v Ajdoščini, sama živi v Ljubljani in zaradi tega potrebuje prevoz uh, iz Ljubljane v Ajdoščino, da vide svojega moža. Uh, ta zgodba je zelo, meni je zelo blizu, uh, ker sam uh, skrbim za starejšo, uh, starejšo osebo z demenco, uh, uh, tudi ženo, uh, tudi živim v Ajdoščini in veliko uh, podrobnosti zgodbe uh, mi so blizu. In v tej zgodbi uh, niso ti podrobnosti. Uh, kulturo, slovenske kulturne podrobnosti niso samo podrobnosti, prispevajo bistveno k vsebini zgodbe. Um, torej, um, uh, te vključuje, te kulturno-specifične zadeve, uh, predvsem uh, krajevne omena, Ljubljana, Nanos, Gameljne, Ljubljani, Koper koperska avtorska registracija, a, gosp, a, gospodarec kot, a, kot, kot gospodarsko razdavišče v Ljubljani, Šmana Gora, a, osemko avtobus, pa tudi pre, prevozi. Um, in poda, ta zgodba predvsem je všeč zaradi uh, humorja in tudi zaradi subtilnosti. In razpravlja, seveda, univerzalne teme o, uh, o demenci, kaj pomeni demenca za, za skrbnika, ki lahko deloma izgublja uh, zaljubljenca, uh, moža ali pa ženo, kaj pomeni fizično, kaj pomeni za uh, dostojanstvo uh, oseba, ki je prizadet z demenco ali pa za skrbnika. In tukaj vidimo v tem, to vidimo v tem krajšem odlomku. Gospa bi se prosila hčer, da, um, da noreči prevoz med Ajdošne in Ljubljano. Uh, imam tukaj sklice na, sloven, na, na slovensko kulturo, ampak hkrati uh, na, univer, na univerzalne teme kot kaj pomeni domenca uh, za, za skrbnika. In uh, tukaj je uh, prevoznik, uh, ki, je, ki je mlajši gospod, uh, v bistvu prevoznika se smili, starejši gospa, ki skrbi za uh, moža, uh, ki ima demenco, uh, pravi, uh, sicer ne bi sprejel takega prevoza, ker pomeni 30 minut podaljška, ampak ker se smili, bo sprejel. Seveda jo bom peljal, tistih 30 minut svojega življenja bom pač žrtoval. Uh, I will sacrifice those 30 minutes of my life. In potem, kada pride uh, uh, blizu Ajdošine, um, so podrobnosti, ki, ki niso uh, podarjeni, uh, naprimer, uh, vemo, da pride iz kopra, bi so prevideval, domnevamo, da pride iz kopra, samo zaradi koperska registracija. Torej, podaljšek poti uh, je uh, iz razdrtega v ajdišno in, in nazaj. In ta bi so ta podrobnost ni uh, je znan slovenskemu bralcu, uh, ne angliškemu bralcu. In kadar pride um, do um, uh, pride iskat uh, gospo in uh, so na poti nazaj, prideta mimo nanos, ki je tudi zelo znan slo, uh, slovensk, uh, slovensko bralcu in je lep podrobnosti tudi uh, vidi, uh, vidita vrh nanosa za vito oblake, ki tudi bi se spominja uh, bi ga znal vsakemu slovencu, ima tudi pomen, kot uh, predvsem, če, vo, če voziš redno med Ajdušino in Ljubljano, um, je značilno. In doda ti podrobnosti, uh, doda uh, bližina veselnega sveta, kakšna intimnost, ki uh, poudarja uh, univerz, uh, univerzalne teme zgodbe. In tukaj, uh, v bistvu, avgleska bralca seveda ne ve, kje je nanos, uh, da, v bistvu, da je predstavlja glih, kje je razsep za avtoceste, ki predstavlja podaljšek poti. Uh, in uh, glih v tem trenutku sprašuje prevoznik, ki prej je rekel, da, v bistvu, da, da ga smili stare, uh, starejša gospa, uh, glih ta trenutek pride, vprašuje, uh, kako pa to, da je ravno v Ajdoščini, mislim, da vas bi bilo verjetno lažje, če bi bil v Ljubljani. Uh, how come he's down here? I mean, it would be so much easier for you if he was in Ljubljana. Ajdoščina tukaj ni, uh, ni prevedena, v bistvu tukaj uh, ni isto mesto kot danes. Sultan nujno ne moti angliškega bralca, ki nima tega izkušnja, lepo teče, ampak tukaj samo predstavljam kot razlika pri izkušnji za slovenskega bralca in angliškega bralca. Slovenska bralca, oba, bistvo slovenski bralec in angliški bralec, doživlja iste teme. Uh, zgodba je enako ganljiva, ampak bistvo slovenske bralce so ti podobno se oddaja, bistvo to udari, udarja slovenske bralce, mogoče zaradi uh, te bližine besedinega sveta. Um, in tudi uh, proti koncu zgodbe so, so prišli do Brijana in prevoznik se odloči, da bo peljal gos, gospo uh, prav do doma, ker tudi neobičajno uh, prakse zajn. In uh, bi lahko, rekel, bi lahko pustil na avtobusni postaji pri gospodarstvu uh, in bi lahko vzel uh, osemko in tudi, tudi blizu, ker sem bogostu po uh, hodil z osemko v službo. In uh, seveda, uh, gospa, kot reče torej gospa, ima svoje urbano, piso, avto, uh, ker tudi posebna, um, da poseb, je slovenska, ljubljanska posebnost in tudi ne, ne, ne, ni znan angliškemu bralcu, ampak je zelo lep prevod. Um, uh, so, um, it occurred to me that I could drop her off by Gospodarsko, where she could happily wait for the number eight. I was really starting to feel pushed for time, and surely the woman has her bus pass on her, like all pensions do. Leprevotke tudi sklicuje na stir, angliški stereotip, v da pokojnici, starejši, ima svoj bus pass. Um, in v bistvu sploh ta kulturna razlika ni, ni opazna, v bistvu to, kar ni uh, direktno preveden, ta kultur, kulturno-specifični element um, ni sploh ni opa, opa, opazen za angliškega bralca. Um, torej, uh, kot uh, v The Notebook, kot pri drugih zgodbah NSVT-ov, je zanimiva kombinacija slovenske posebnosti uh, mednarodne kulture, in univerzalne teme. Naprimer, um, in to pomeni, kljub morda med narekovaj izgubi nekaterih slovensko-kulturnih elementov, zgodbi je tudi blizu, tudi uh, angliškega bralca. Uh, angliški prevod je prebešljiv in berljiv, uh, ker bi, uh, angliški bralec se lahko identificira uh, zaradi univerzne teme. In tudi sklice na angliško govorečo kulturo, mednarodno kulturo, ker je naziv uh, zgodbe angliška The Notebook in sklicuje na znan ameriški film o demenci. Uh, to je tudi omenjen uh, v dialogu zgodba. In zato je uh, zgodba zelo dostopna Uh, tu gândesc un brațul. Uh, in podarem schenkrat încrat um, dober prevod subtilnosti, ironia in humoria uh, kot uh, v tem primeru prevod urbana spas pas. Um, torej, uh, Olivia, Olivia, so if I may ask you, so you've, you've, touched on this kind of broader question before in your answers to Melita, but how would, where there are subtleties in the culture specific items, not just foreign words, lexical items, but also references to broader culture, sense of humor, which aren't physically present, lexically present. How, how do you deal with these in general? Well, I guess how I deal with them is is evidenced in the text. So I would, I would never say that there is one prescriptive approach that fits every situation. But I have a really clear memory from my experience of translating Anna's stories. And that is more than any other texts that I've worked with, I read them aloud again and again. I walked I walked around rooms in my house, different spaces, still reading these stories aloud um, and I was so I was so determined to hit the voice because the voices are what jumped out at me so clearly when I first I actually heard these stories for the first time and I've never actually made that connection before but maybe that is also a big part of why I was so keen to read them aloud. I heard one of Anna's stories on a podcast during lockdown and I was stuck in a flat in Nottingham really cut off from my kind of my life, especially my life in Slovene, um, and hearing those stories was a really, a really kind of like a really clear memory from lockdown for me. There aren't many of those, but hearing hearing some of Anna's stories on a podcast was a real point of connection. Um, and so, yeah, I guess hearing hearing that voice from the start was was always a really strong guiding principle. Um, the editing process was very different with these as well. In fact, the whole creative process was very different with these stories. I would say that I translated the fig tree at a point where the usual demands of capitalist society were taken away. It was in first lockdown. I had nothing else to do but to sit and immerse myself in this book every single day. That was what I got up to do. And it was one of the most amazing experiences of my life. Fast forward a few years, there's been a pandemic. Many other things have happened. I've done several temporary, uh, precarious university jobs before finally finding a permanent one. And all of a sudden, I'm having to balance this really exciting opportunity to translate stories that I've loved and that I really want other people to read in English with the rest of my work. And so fitting that in was a completely different working environment. And I guess that has an impact. We don't talk very much about how our working conditions impact the final product. And I'm not saying that I think that the final product is inferior at all, but if I compare the amount, the extent to which I was able to reflect on and and kind of philosophize over each individual instance of a culturally specific item I had more opportunity to do that with Figa. Mm-hmm. And again, that's not to say that I didn't I didn't take care, but I think the the strongest priority for me in the instance of um, translating Anna's stories was hearing that voice and and thinking about the reading experience because they were so funny. Sorry, I got distracted by a comment. Then, yeah, I think we should talk about working conditions a lot more. Um, yes yes. Okay, great. Thank you so much, uh, Olivia. So thanks for pointing uh, out these things. I, I think the main the main conclusion that I would take from what you said is that I completely agree. A lot of elements in those stories might at first seem like oh, there's lots of very specific things, and and there are things that really tie those stories to a Slovenian cultural space. But but for me, there is still so much that comes through um, in terms of generational concerns about social provision, about um, so many social issues. Um, that that holds it together for me. Yes, I completely agree. Chwale lepa. Um, Spor sheikle to eno um, dekalog uh, od danes svetel. Um, in glih and uh, tega um, zelo lepo um, in sicer uh, prevod uh, čifurka ali ne prevod čif, uh, č, uh, beseda čifurke, ampak jaz bi rad povezal um, z, ostal, uh, z ostale zgodbe. In sicer ta um, še enkrat kot um, The Notebook je hkrati zelo slovenska zgodba, tudi mednarodna zgodba uh, glede tema in sklicuje se sklicuje na mm, izkušnje predsotke, ki so tudi zna, uh, znane angliškemu pravcu. In sicer je prevoznik, uh, ki je zelo zagrizen, uh, uh, bi rekel, celo rasističen. In ta stereotip je tudi znan, mogoče ne kot prevoznik, ampak bolj kot taksist. Uh, ali, um, in ena presodka, ena presodka sta uh, Melita in Olive Obravni sicer čefurka, ampak predtem je, zan, je zanimiv primer in sicer um, strani 77 uh, bom nakratko popravil, ali pa takrat, ko mi je prišel tip zdredi. Taki so mi že dale šumljivi. Uh, ta mali rasta. Um, in to slovenski gor mi je malo presenetlo, ker tak uh, rasistični stereotip, um, tak del multikulturnosti ni uh, tipičen za Slovenijo, ampak je zelo znan, um, je bolj bistvo, pogosto um, v britanski kulturi. Seveda, um, povezava med uh, uh, mamili, bistvo presodka, povezava med mamili in uh, zredi uh, uh, rasti misel, rastami, uh, je, je znan. Um, in tukaj to ne predstavlja uh, izziv, tak, tak, um, tak izziv za prevajanje, ker ne gre za tuji kulturni specifični element, bolj tukaj je jezik, uh, zelo pogovorni slovenski jezik. In tukaj je, mislim, zdi zelo lepo preveden v angliški pogovorni jezik. Um, are you going to find a guy with dreads who isn't stoned, gonna stoned, um, uh, in bi zelo lepe, je zelo je dostopno kot, kot, kot zgodba. In je, v je zanimivo, a bistvu ta odločitev, uh, Liffinova odločitev, da se ne prevaja Čefurka, uh, v bistvu je predstavljal zelo dobre razloge. In seveda, ni uh, eh, angliški bralec, bralec prevoda, sploh ne opaže, razen če bere v redkih primerih, kot, kot sem jaz in Amerika, če bere tudi slovenski zvirnik. Um, in preval, um, prevalska logična je neuporečna. Uh, je, je pa zanimivo, če razpravljamo bolj zgodbe iz političnega ali iz kulturnega vidika, kaj pomeni, kaj predstavlja slovenska kultura, ker imamo en, uh, ena presodka, v bistvu primer rasizma, ki je bolj problematičen v Sloveniji, in sicer proti in Olivia se lepo povezala tudi s širšim problemom uh, v zvezi s figo, z brisanimi in še naprej. Uh, Ampak to je res uh, problem v, bistvu, v slovenski družbi, v slovenski politiki. Uh, to nimamo v prevodu, Dobre, v bistvu, to ni problem prevoda, ampak tak, v bistvu, tako je prevajanje. Ampak imamo uh, resnični predsodka, uh, ki je bolj povezan z britansko kulturo, ki je noter. Uh, in glede prevoda, mislim, mislim da seveda ni problema, ampak je samo zanimivo, da damo obe skupaj, mislim, kaj, uh, kako je Slovenija predstavljena. Um, iz vidika angliškega bralec je bistvo seveda bolj uh, berljiv, kot uh, je Liva pre, uh, prevedla, ampak če vidimo izbor izmed kulturnega vidika, uh, kaj pomeni za, bistvo, uh, da en kritika Eh, slovenske kulture eh, ni, ni, v, ni v prevodu. Um, I don't know, Alif, you've already commented on, on this before. Would you like to add any, any comments on this? Um, I think I sort of said my main position on this particular example. I, I, I definitely, I think it's an interesting point that in this particular instance, we miss another example of this in the story of social critique that is happening um, through the kind of the through through the narrator revealing himself and us as readers being able to critique his his positions his prejudices um, but i think there is an there's still enough opportunity for the reader to do that elsewhere um, and so that is the I would take that as the as the lesser of two evils in terms of something being missing, um, rather than creating a whole other set of problems. Um, I this is not a very modest thing to say, but when I read um, <laughs> the examples that you picked out, I still chuckle at them, like that bird in a tracksuit and these people. Um, I, am notorious for laughing at my own jokes, so maybe that's why. But um, I'm still I am I'm genuinely pleased at how that kind of that attitude of the driver still comes across, even though I can't use those particular mm-hmm. uh, terms that he uses. Um, and yet a comment about the about whether or not we could comment, we as um, first of all, I suppose speakers of English, and then as as people as white people, could we could we really comment on what um, that those kind of prejudices about about dreadlocks, characters with dreadlocks, people with dreadlocks is is is really like. I I wouldn't comment on that. I wouldn't say that the situation was any better in in Slovenia than in the UK. I, I think those prejudices exist um, in most places, unfortunately. So, mm-hmm. yeah, that was a good point too. May I chip in with a question or maybe with a reference? Ravno berem, kar piše Katja za krajšek in pravi Katja v komentarju, sumim, da nam v slovenskem kontekstu pri branju te pasaže celo bolj verjetno pride pred oči podoba etničnega slovenca v dredi. Eh, točno to, o tem sem razmišljala. Verjetno, kadar bereš v angleščini oziroma kadar bereš angleški, recimo prejšnji slajd, eh, angleški prevod, verjetno ni belec. Ne? tista oseba, ki si, ne, ne, ne. Ki, si ga, ki si ga bralec predstavlja, je v bistvu, verjetno bi ga poimenovali colored ali karkoli. Medtem ko v Sloveniji nekdo zdred, zdredi je verjetno isto, ki ljudi komentira tu. Ja, predsodek do neke subkulture in pripisovanje krajine trave, pa potem lenoba, recimo ležerno življenje, le, življenje na račun nekoga drugega. Ne. Tako da v bistvu ta podoba, ki se ustvari pred očmi, je drugačna. Mm -hmm. Interesting. Mm-hmm. There are unfortunately also plenty of of white guys with dreads in the UK as well. Like we're not we're not spared mm-hmm. that um, that cultural phenomenon either. Okay, but mm-hmm. what would be your first thought if you read about somebody, somebody, a person with dreads? Would they be? It's less. It's less the dread that creates the image. It's more the use of the word rasta. So when when I yeah. hear the word rasta, I would certainly think of racial prejudice and therefore yeah. I would right. think the person was talking about a person of color. Right, right. I would add, even if, well, tu, če tudi za Slovenca predstavlja, v bistvu Slovenci predstavlja uh, etničnega Slovenca, uh, belo osebo, uh, dejstvo, da ta tip, um, da se vidi ta tip v slabi luči, uh, je, iz, ima rasične uh, korenine. Right. In to prispeva, to tudi prispeva, da seveda se spremenja v angli- in je zanimivo, da, bistvu, da se spremenja v angli- v, za angliška vraca. Um, in maj, tudi, mislim, da tudi prevod, uh, če furi so ljubljeni spremenili v bazar, je zelo, tudi zelo zanimiv, ker bazar spom, spominja na bistvu muslimanski svet, bistvu mogoče Sarajevo in je tudi del pisal eh, primer rasističnega presodka. Prevod: These people have turned Ljubljana into a fairground. Fairground je zelo zanimiv prevod, mislim, da posrečen prevod. Ne bi bazar, ne bi imel učinka, učinka. in fairground mogoče se zame vsi sklicuje na travelers v angliščini in zelo lahko sklicuje na na presodke proti uh, Romom, uh, subtilno. In je v bistvu to, to je zanimivo. Vse to, um, ehm, tukaj gre deloma za kulturni prenos pre, predsodka. V vsakem primeru se, se lepo bere. In v bistvu prevajalec, kot, kot Olive dobro ve, uh, eh, se treba sprejeti odločitve. In ne more imeti, seveda, več prevod, ampak dober prevod lahko sproži več um, so, uh, povezave in asociacije misli, kot, kot tukaj. Um, torej, zdaj bom um, razpravo tudi bolj podrobni uh, odlomki uh, Olivin prevod uh, Fige in v bistvu tudi bom pohvalen to, do prevoda in bom predstavil, kako je za angliškega bralca ta prevod tako berljiv in prepečljiv. In mogoče, kot sta Melita in Olivia tudi razložila, viso je, um, je veliko kulturnih specifičnih specifič elementov v figi in ki so zelo ključne, uh, ključni za zgodbo. In, zato, in so tudi mogoče bolj predstavljajo še večji vziv za, za bralce, ker so povezani, ker predpostavljajo večjo znanje slovenske kulture, ne samo slovenske, slovenske zgodovine, naprimer italijanska okupacija Ljubljana, uh, eksitus italijanov iz Istre, jugoslovansko politiko. Um, in na prvi pogled se lahko bi pričakovali, da bo tak, tako delo, kot je figa, še manj dostopno angliškemu bralcu. Uh, najprej dodam bolj na pol kot štos, da v dobesednem uh, fizičnem smislu sta angliška prvoda še bolj dostopna kot, kot slovenski vernik, ker se da kupiti. In se zelo figa je celo cenejši v angliškem prevodu in se da celo kupiti um, prevod um, Take Six in, uh, in izvirnika sploh ne da uh, več kupiti v fizični obliki v knjigarnah. Torej, um, kljub bistvu ta, temu prvem pregledu, da je lahko zgodba manj dostopna vsebinsko angliškemu bralcu, je, mi se mi zdi, da uh, je zelo, se te tako lepo bere uh, in uh, bralec lahko zlahka uživa v zgodbi. In mogoče delamo je radopis ne samo, ker je prevod to, uh, tako dober, ampak mogoče gre tudi za učinek daljšega dela, ker um, vplimo romana v nasprotju s kratkimi zgodbami, ker um, ima bralec več časa, več priložnost za postopoma, uh, pri, da se postopoma prilagaja uh, in da posvoji besedni svet. In kot je uh, Olivia sama napisala v spremni besedi, uh, gre za immersive experience in sicer uh, izkušnjo potovitve za bralce. Se lahko postopoma prilagaja in uh, uči uh, slovenske kulture, zgodovina in še naprej. Um, torej bom se, se bom osredotočil na, na dva a, vidika prevoda. Na eni strani a, prevo, prevod a, pogovornik, pogovorne stila a, v figi a, prevod humorja, a, ki je pred, ki je predvsej zahtevna zaradi, ne, ker je hkrati humor je, uh, uh, je močen, udarja, pa na drugi strani tudi subtilen. In kot je tudi Melita podarila, je jezik in predvsem pogovorni jezik, dialog, večjezičen uh, v bosanščini, srbščini in v slovenščini. Uh, torej imam tukaj daljši odlomak od začetka in deloma je, uh, mislim, da enkrat del je Melita že uh, obravna, obravnavala. Uh, Uh, in sicer um, na začetku, ko pride Aleksandar in na začetku, v bistvu to je zgodba izvira uh, slavne hiše v Momjanu, uh, torej načeloma bi uh, Ristu želel dati um, Aleksandru hiša opuščeno, uh, opuščeno strani Italijanov, ker so, Italijani so šli iz Istre, In tukaj vidimo problematika um, posv, uh, posvojitev, um, v bistvu problematika uh, vojn, uh, ne samo, um, da, umi, da se umirijo toliko ljudi, ampak tudi um, posvojitev in kraja nepremičnin. Ne Uh, torej, uh, Aleksandr bi sicer dobil hišo od Italijano, uh, že zgrajeno, uh, ampak uh, završi tega in uh, zgradi novo hišo. In je zelo lep prevod, um, so humor tukaj. Komisar je zaradi neuzdržnega glavobola sedel v, v temi, z zapahnimi škurami in zaprtimi očmi, še naprej sklic zmačkanih ristov, seveda ni mislil resno in se ni želel zgolj čim prej znebiti nadlažnega upravnika gozdu. In na koncu imamo spet, tako je zmačkani risto, uh, risto Marjanič postavil temelje Aleksandrovi hiši v vasi Momjan, tik ob slovenski meji. Um, in angliški prevod zelo uh, dobro, bi smo še bolj uh, explicitno poveža um, ti in Podari humor uh, neuzdržnega levopola, the unbearable headache, iz blizu osvirnika, zmačkanih listov zelo posvarljeno, usvarljeno preveden, smešno preveden listov and his, and his pounding head had not been serious and had not merely wanted to get rid of the irksome forest warden as quickly as possible. His pounding head je v bistvu sem seveda smislu povečal humor. In še enkrat, uh, zmačkani, za zmačkani Risto, and thus the pounding head of, of Risto Marjanovič laid the foundations of Alexander's house. Um, in Could I that, say something here, yeah. Oliver? Um, yes, go ahead, just, please. First of all, thank you for for saying those things and for being um, complimentary about the humour. But I should also say that in a lot of ways, it wasn't, I'm not going to say it wasn't difficult, but I think the voices of the characters in this novel are so strong. I heard their voices and kind of intuited their character so strongly that it wasn't too much of a stretch for me to render a humorous text because there is something inherent in the nature of those characters. They're so well written, they come through so strongly that it it wasn't I didn't I didn't have a lot of work to do in terms of mm-hmm. making mm-hmm. the characters lovable or likable or funny because that is that is integral to the way that they've been written. I would say. Yeah. Uh... se propongono uh, ker v bistvu prevod je blizu izvirnika, ni, ni bilo treba v velikih mestih odstopiti, ampak uh, to, to, ni, to ne pomeni, da je manjši dosežek, in pa tudi so subtilnosti. Dodani subtilni, dodane subtilnosti so tudi pomembne, kot tukaj, resno, iz Pounding Head. Uh, in ti meni se jabavaš, tukaj gre, bi se vzal en primer dobesednega prevoda, ki zelo dobro de, deluje uh, in glih, um, tukaj je dvoj, več jezičnosti je izgubljena in ni možno so, prevest, uh, ampak učinek humorja, hrati zelo močen humor, direktni humor in uh, sub, uh, sub, subtilen. Mislim, ta, ta učinek je, je tukaj. Um, in še en primer, subtilen, subtilen humor, uh, bolj subtilen kot dialog, ko opisuje, kako uh, je um, začel z ljubiti v, v Anjo. Um, in hkrati je uh, ta odlomek. Uh, je književni opis, ampak je smešen, ker je književni opis. Um, Kot je bilo malo preveč za, za vse, celo za, za vsebino. Uh, in imamo um, prevod, zelo predstavlja besedno igro. Uh, imamo, naprimer, um, ponavljam, bil, bil sem zaljubljen vanjo, njen glasni, nadržani smeh, nezadržani smeh, v njem glas sem bil zaljubljen, v njeno tiho zadržane hihitanje, torej imamo ponavljanje in kontrast. Uh, I was in love with her loud, wanton fits of laughter. I was in love with her voice, with her quiet, quiet suppressed fits of laughter, her quiet suppressed fits of giggles. Tukaj gre uh, mogoče tukaj en primer, ki ni bilo treba uh, dosti dodati k prevodu, ker je uh, humor tako integra, uh, integralni del uh, besedila, ampak zelo, uh, zelo lepo te, uh, teče. In tukaj je ta vrste kontradikcija v, v misli uh, glavnega junaka, uh, kot imam rad, uh, glasni, držen smeh, ampak tudi tiho, zadržno hihitanje, podobno z očmi. Um, I was in love with her with her loud, wanton fits of laughter, with the way she twirled her hair as she listened to you, with her big eyes that opened wide when something took her by surprise, with, which shut tight and pretended not to be there. Tudi ta kontrast in ki imamo Open Wide in Shot, ta kontrast je zelo dobro predstavljen, mogoče še bolj uh, izrazito kot um, uh, sloven, v slovenski versi njeno, njene velike oči, ki so se na široko razprle, ki so, ki so jim s čim presenetili, ki so zamižile in predvarjala. Ta kontrast bi so odprte in zapiranje. Um, zdaj, na drugi strani, um, so zelo kn uh, književni pasusi v figi uh, in ta um, kontrast med pogovorni, pogovorni pasusi, pogovornim stilom in uh, književnimi pasi in knjižnimi stil je tudi del učinka uh, romana, uh, poleg vsebine. I love in, this bit. there's, there's so many bits of this book that I love, but some of those the sections where we really get to see that kind of love between Alexander and Yana, I think it's so beautifully written, and yeah, I'm glad that I'm glad that you picked some of these sections because I I remember like I I still so clearly and fondly remember these characters, and I think that says an awful lot. Um, I don't know whether other more experienced translators after doing many more books would still feel the same. But um, for me, I've done have I done now? Two novels, mm-hmm. one short story collection, and two children's books. For me, I still feel like I know that that Alexander and Yana are my relations somewhere. It it was that kind of that close a working relationship over a sustained period of time. Um, yeah. Um, thank you very much, Oliver, for that excellent. So, um, Tore, to, kar bi lahko podaril tukaj, je, to je zelo poetični opis um, in tudi če je prevod, ki je blizu izvirnika, v bistvu jezikovno, ampak so uh, so subtilni um, izbire besed, uh, ki poveča učinek v, v prevodu. Um, in tukaj, kot v prejšnjem pasusu, gre za po, bisu, um, besedne igre, ponavljanje uh, s, kontra, s kontrastom. Um, Alexander and Jana each built a home of their own, and these spent their days enticing one another over. It was a childish game of two premature adults. two immature lovers enacting alternative performance of adult life. His excuse was a childhood spent with Esther Alichin's fear. Hers was not yet being 20 years old. Um, Tore, Tuke, uh, premature adults je v bistvu zanimiv, uh, je, to besedni prevod, ampak je neobičajna uh, um, kolokacija uh, premature adults. Uh, se, se, kljub temu se dobro bere in podarja. In potem tako sledi. A childish game of two premature adults, two immature lovers. In tukaj ta kontrast, ta besedna igra v prevodu, premature, immature, uh, zelo dobro deluje. In uh, je ni, tako, ni tako izrazito v, v slovenščini uh, ta beseda igra. Čeprav, čeprav um, ta kontrast obstaja nezrelih ljubimcev odrastu življenja torej, gre za, uh, mislim, prej so, sem pokazal prevod prgovni jezik, ki je zelo dobro teče in tukaj isto velja za, uh, za književne, uh, bolj književne pasuse, in, ki, uh, ki je stil um, podarja s kontrastom s pogovorni pasusi. In še naprej, še, še dva primera uh, uh, prevodov uh, bolj književnih pasosov. In tukaj sem izbral uh, na, na tej strani, na naslednji strani, um, opise hiše, opisov hiš, opuščenih hiš. Uh, prej, v prvem primeru, sem dal ta primer, kako sploh je bila zgodba o opuščenih, opuščenih hiši uh, v Momjanu. Uh, ki je uh, žena, nona, uh, živela in uh, hkrati je Aleksandr uh, zgradil novo hišo in tam sledi ta v sredi romana zelo uh, književni in zganjiv odlomek. Ne o tej hiši, ne v istem mestu, ampak zgodba, ko se vrača uh, glavni junak v Bihač, in opiše hiše um, bosancov, ki so bili znanjeni zaradi vojne in so opuščeni hiše, so opuščili svoje, uh, svoje premoženje, svoje stvari, zelo osebne stvari, hkrati vredne stvari, hkrati osebne uh, ostanke hrani, ki so, uh, ki so še vedno v hiši, ki so morali posili, uh, uh, posiliti v, v, v taki sili. Uh, In torej, vse uh, te podrobnosti so po, prispev, po, pomembno prispevajo zgodbi, ker imamo te podrobnosti, uh, ki povežejo, ki uh, predstavljajo rdeča nit v zgodbi. Uh, čeprav so, so nove, so, gre za novo vsebino. In tukaj, uh, mislim, da je še en primer, uh, zelo pos, uh, posvečeno, prevo, uh, posrečno prevodo, uh, eh, presrečno preveden odlomek. Uh, the first ruined house never leaves your mind. The first burnt out village you pass through is etched in your memory, and all the ruins you see afterwards fade away over time. You know they used to be there. You know you saw them, but they cannot be recalled. Tukaj gre za zelo dolgi stavki, izvirnikov in podobno prevodov. In je pisal težko držati, da tako gladko teče. In pisal res kot v izvirniku, zelo, zelo dobro teče. In meš res doživljaš učinek. Um, ne, ne samo to, kar uh, doživlja glavni unak psihološko, ampak tudi uh, bolj splošni, um, kaj, pomeni, kaj pomeni vojna uh, in posledice vojne za ljudi. is something that I should say here, Oliver. Sorry to interrupt yes, you again. Go ahead. Um, you you probably picked this up from the forward that I wrote, but this passage was one that was translated during the workshop um, that we held at the British Centre for Literary Translation, and I, I specifically chose this passage for some of the reasons that you've mentioned because of how crucial it is, but also because it tied in with the themes of the workshop, which meant that we could get funding to make the workshop happen. But one of the reasons behind the particular success of this passage is because of the amount of time that we were able to spend unpacking every single word. We'd spent how many days, Melita, translating this passage? We did two in a week, so we could probably say that we spent two and a half days working on just the lines that you see in the screen. That is a luxury that, in a normal working situation, a translator can't afford to do. Um, but that collective input and a mixture of of, of speakers. Some some people had English as a first language. Some participants had Slovene as a first language, and, and people were from a range of backgrounds and areas and all of those inputs made such a difference to to the way that we were able to tease out what was what was emotive what was meaningful what was particularly significant um, and i really think that having the opportunity to work on this particular passage with that particular group of people for me really set it set the tone. It, it helped me have a bar in my mind of what I was aiming for, and it helped me solidify certain voices, certain certain kind of intuitive feelings I'd had about the novel whilst reading it, but having those confirmed by other people who'd also shared similar experiences as readers just gave me so much to work with and so much confidence going forward to take on um, a text like this. So what people are seeing is actually a really fundamental, important passage, not only in in Figa, in the novel in Slovene, but also in in terms of the the building of a translation into English. This this passage is so important. Uh, pa če smem dodati, samo smo imeli še tudi input Gorana, uh, ki je bil z nami in je bil v bistvu meni osebno, jaz Nisem kaj je tepsija, od takrat naprej vem. Yeah, it's such such a luxury to have all those different people, and and to have Goran with us for that week was, yeah, I mean, that that whole experience, that the opportunity to give that workshop, to work with Goran and with those participants, undoubtedly made this a better translation for sure. Ja, uh, mi se vključujemo, ker se nam je zdelo, da je taka istočnica uh, zagorana. Vem, da ima Oliver še mogoče uh, en primer ali dva, uh, tako da mogoče ali počakamo, uh, ker smo zdaj na uri 45, mislim, da moramo počasi vključiti oba avtorja, kaj si mislite. In da še povem, mogoče Oliver, ta zadnja dva primera, fiksno, kaj uh, da lahko Goran in Ana potem kasneje še pokomentirata. V bistvu imamo samo en primer in bo, in bo zelo hiter in nekih na koncu romana. Uh, Mm-hmm. a, in samo sem hotel a, pokazati, če nadaljuje zgodba o, o, o bistvu hiše. Zdaj se vrnemo na hišo v Momenu in je zelo poetični opis na, kon, na koncu. Uh, in um, Olivia, since it's your translation, can I give the last word to you? or would you like to just read your your translation at, at the end. Of course, I'd love to. think it's very poetic. Thank you. I never did see the beauty in sunsets. When I was a kid, it was just a day disappearing, leaving me alone with the nighttime. And as an adult, too, I often felt the same melancholy as evening drew near. Yet now, as I watched my mum saying goodbye to the coastlines of her childhood, I didn't feel sadness, neither hers nor my own. I felt relief. She would go and I would stay with the warm breeze, withered vines, and overripe figs. As if Mum's departure had already played out, I looked over to the figure in the clearing as if peering into a distant memory. Thank you very much. Uh, hvala lepa instead zdaj uh, lahko dobro točki, da, da predam besedo Urški in Goranu. Hvala lepa, Oliver. Uh, mi smo že enkrat bili uh, deležni tega užitka, da poslušamo Olivera, kako se je naučil slovensko. Tako da, uh, kot nekdo, ki sploh ni imel nobenih slovenskih korenin, samo iz ljubezni in iz bivanja v Sloveniji. Tako da, hvala, Oliver, uh, za vse primere uh, maternega govorca, bravca uh, in zdaj. Zdaj bom jaz tudi samo predala besedo nekomu, ki seveda marsikaj si je tukaj za ime že mislil. Goran, uh, povej, kaj dogaja, tisti izpusti na začetku, recimo, me tudi zanimajo. Od svirki, uh, eh, sušena govedina, pa, pa kajmak, uh, grejo ven uh, s tem, da so tako lepo zloženi uh, skupaj. Kaj, kaj boš rekel? Ja, lep večer vsem. Ja, najprej pomislim seveda na moderno cenzuro, ker so to same nezdrave in sodo, sodobnim časom nekako um, neprimerne, nezdružljive reči. No. To, to je moja prva misel, seveda vem, da ni pravilna. Ne, jaz moram najprej povedati, da kot so že pred mano, kot je omenila Melita, pa tudi Olivija, da je ta izkušnja z te delavnice v Noriču bila tudi za me nekaj zelo posebnega, da sem imel priložnost tudi sam videti, kako nastaja prevod in kaj prevod sploh je. Ne. V bistvu na primeru. Na konkretnem primeru, ko smo v bistvu en odlomek prevajali več dni, si lahko videl, tako, kako lahko iz ene same knjige nastane v prevodu v bistvu nešteto novih knjig. Ne? In kako je prevajalec pri vsakem stavku postavljen pred, pred v bistvu izbiro, pred odločitev. Pred, um, skratka, tako kot je pisatelj, ki je s, sedi pred praznim papirjem in lahko vsako misel oblikuje tako ali drugače. Uh, tako tudi prevajalec v bistvu uh, nima zgolj ene, dveh ali treh možnosti, ampak je teh možnosti res veliko in, in to je res. Eh, eno kreativno, zelo kreativno, zelo zahtevno delo. Um, in uh, jaz moram reči, da že pre, preden sem to eh, po, videl tako iz prve roke, sem govoril, da je vsak prevod moje knjige čudež, ampak takrat sem bolj imel v mislih to, da je sploh, da do tega pride, da, da se neka slovenska knjiga prevede v tu jezik, da je to samo po sebi čudež. Zdaj pa vidim, da tudi to, da v bistvu na koncu uspe prevajalcu približati eh, ne, prevod romana eh, izvirniku, je v bistvu kot bi mu uspelo na novo napisati cel roman. Ne? In to, to se mi zdi, da je Oliviji uspelo. Jaz nisem, seveda, perfekten govorec uh, angleščine, čeprav kar precej beremo v angleščini, ampak vseeno si upam trditi, da, da je ta prevod izredno kakovosten. Uh, in se strinjam z ocenami, tako pač nekako je tudi ocena, se mi zdi, bralcev in uh, recenzentov, ampak tudi ko ga sam berem, se mi zdi, da nekako je mu je uspelo prenesti. Jaz seveda imam mogoče. Specifičen odnos do prevodov, zato ker moja prva knjiga je, je bila označena kot neprevedljiva in eh, je izredno zahtevna. Govorimo o knjigi Čefuri Raus, ki je na nek način eh, Eh, bila izziv za vsakega novega prevajalca. Eh, mnogi si tudi niso potem drznili, primer prevoda v angleščino, kjer je seveda eh, preveden zgolj odlomek, v bistvu kot nek testen prevod, s katerim nihče potem tudi ni bil zelo zadovoljen. Um, Ker se, se seveda pokazalo, da to še zdaleč ni tako preprosto. Tako da sem moral že nekje zelo zgodaj sprejeti, da uh, bo vsak prevod te knjige nek približek, da bodo nekateri uspešnejši od drugih. Um, da pa moram biti hvaležen vsakemu, ki se bo tega lotil, ker lahko da bo trajalo tudi več let. Naprimer, prevod v italijanščino, ki ga prav tako vsi hvalijo, Patricij Raveži, uh, je nastajal tri leta, uh, podobno nekateri drugi prevodi. Skratka, ogromno nekega entuzijazma, želje, volje, znanja. Uh, Um, iskanja načinov je bilo potrebno, da ta prevod nastane, in tako je na nek način z vsemi prevodi, in kot avtor, potem, seveda, jih sprejemaš, se zavedaš, da so eni bolj uspeli kot drugi, da so nekateri prevajalci vestejši, da imajo mogoče tudi včasih več. Orodi, s katerimi si lahko pomagajo, več izkušenj, da je prevedenih več slovenskih knjig, da so jim na voljo svetovalci, delavnice. Medtem ko, ko prevajajo roman v armenščino, seveda nekako orijo ledino ne? in tam, predvsem, ne veš, kaj nastane. Pač dobiš knjigo, ki jo ne znaš niti prebrati, vidiš svojo sliko na, na, na, na ovitku in to je edino, kar dokazuje, da je to res tvoje. Ne? Kaj pa je notri, pa v bistvu ne veš. Ne? Um, lahko se ti zgodi, da je knjiga, ki jo dobiš v roke, recimo uh, arabska uh, verzija knjige. Predvsej tanjša kot eh, knjiga v izvirniku, in se lahko samo sprašuješ, kaj je ostalo noter, kaj je šlo ven. A, tako da take prevodi v jezike, ki jih lahko bereš, so v bistvu tudi za me, seveda, luksus. A, tako da, če vmes umanka, manjka kakšni odsvirki. A, se mi to ne zdi prav nobena katastrofa, ker seveda um, tudi eh, razumem, da so uredniki, glede na svoje izkušnje z bralci, včasih precej. Nehvaležni sogovorniki prevajalcev, ki pač, seveda, imajo neko svojo logiko, ki, seveda, išče neko ravnotežje med eh, izvirnikom in pa tistim, kar nekako pričakujejo uh, bralci. Skratka, veliko več je včasih stvari, o katerih se ne vem, urednik in prevajalec pogovarjata, ki pa mogoče meni kot avtorju niti niso jasne, niti jih ne morem razumeti, niti me sploh zanimajo. Ne? In zato me doskrat v bistvu prevajalci tudi ne kontaktirajo. Ne? Majo določeni prevajalci enostavno imajo tako princip, da tudi ne kontaktirajo avtorja, češ kaj pa on ve, ne? tudi če je to ne vem, prevod v hrvaščino. Ki je do neke mere, recimo moja materinščina, ampak me moja prevajalka, s katero se sicer odlično razumemo, ne kontaktira. Ne? Uh, enostavno me vpraša, če je kaj ni jasno, ampak da bi mi pa ne vem, pošiljala odlomke, me spraševala za mnenje, pa ne. Tako da to je uh, zelo različno. Vidim, da tudi odvisno od nekega okolja, skratka, Eh, književnost ni ena, književnost je več, skratka, vsaka književnost ima neka svoja pravila, neko svojo tradicijo, ehm, neka tudi drugačna obravnava bralca. Ne, tu, Kako uredniki razmišljajo o angliškem bralcu, je seveda malo drugače, kot vem, kako razmišljajo ruski, če se bojijo, kaj se jim zdi odveč. Tu so zelo eh, različne zgodbe. Ne. Pri ruskih prevajalcih so bile kletvice glavni problem, ko smo prevajali knjigo Čefuri Raus. Uh, enostavno iz nekih čist drugih razlogov, ne iz umetniških ali ne vem, ali bo kdo to razumel, ampak iz nekih problemov cenzure ne, uh, in, in nevajenosti ne vem, ruskega bralca na, na tak besednjak, ne, ki ga pač uh, uh, ruski pisatelji enostavno ne spustijo v rusko književnost. Uh, tako da mislim, Skratka, teh primerov je še, pa še, pa mm, bom na tej točki zaključil. Še enkrat hvala lepa vsem. Mislim, da je ja, bilo povedanega veliko in jaz ne bi kaj preveč dodal. Jaz bi imela pa še vse eno vprašanje, veš. Eh, namreč, zdaj je šla eh, figa tudi v Nemščini pred par eh, lani, ne, kdaj? Ne, figa, ja, zdaj je šel ta drug primer, paperback, nisem ta tašen izdaja. No. Je pa izdaja, je pa šla figa že malo prej. Ja. Uh, okay. iz... ka, če bi mogoče malo tu primerjal, dobro, zdaj so tisti odsvirki s kamenkom uh, eh, in so še eno govedino noter pri uh, Klausu Detlefu, Olafu ne, ve, ne vemo verjetno na pamet. Jaz imam knjigo tu, ampak preden bom pobrskala, bo, bo trajalo. Uh, ampak cela izkušnja, ne vem, ko si zdaj primerjal z. Uh, recimo oni, če fur dajo noter, ne? Ja. Mislim, ne, eh, moji avstrijski založniki so prav tako kot angliški najprej prevedli Jugoslavijo, potem Figo. Uh, in se potem nekako, ker sta bili knjigi kar precej dobro opaženi na nemško govorečem trgu, odločili še za prevod um, Čefurjev in zdaj tudi Đorđiča. In tako da je to nekako vrstni red. Ne? Uh, tako da Klaus Dejtlefolov, ki je sicer, ki mu je seveda samo. Predvsem Figa, pa tudi Jugoslavija, predvsem bliže, skratka, gospod že v letih, prevajalec Jančarja in številnih drugih slovenskih avtorjev, se je kar okleval, preden je prevedel eh, Čefurje, ampak eh, se jih je lotil pogumno ne, in nekako tudi požel, kar precej pohvalno. Jaz moram reči, da moja nemščina ne zadostuje za branje literature, um, tako da ne, ne znam oceniti. Jaz preberem kakšne preprostejše novice, to že. Vremensko napoved, mogoče še razumem, kaj več, pa ne. Tako da tu zelo kaj pre, zelo sam, da bi ocenil prevod, ne morem. Je pa res, da nekako iz pogovorov z bralci, iz recenzij ugotavljam, da se je pač uspelo prenesti to, kar je osnova knjige. Ne. Tisto, zdaj, kako pa berajo knjigo, je pa to, se mi zdi, vsaj meni bistvena razlika, ne. ker pač Nemci berajo knjige zelo politično ne toliko poetično, ampak nek ta politični kontekst jim je to, to radi poudarjajo, to radi razbirajo v teh mojih knjigah. In, uh, uh, so pa z leti še nekaj, je, ne, pač, če zdaj še to temo malo začnemo. Se mi zdi, da so z leti postali tudi nemški bralci veliko bolj občutljivi za to politično korektnost. To pa se spremenja od mojih prvih prevedenih knjig do danes in to kar hitro, ne, že od Čefurjev do Đorđeča, kjer gre v bistvu za isti tip pisave, se je nekako odziv bralcev, ampak niti ne bralcev, bi rekel, ne vem, novinarjev, kritikov spremenil toliko, da so zdaj vsi nekako to opažali, to politično nekorektnost te pisave, to grobost, vse to, kar je nekako prej so sprejeli kot nek žanr, kot jezik knjige in, ga, in gledali knjigo kot celoto, zdaj so se utikali v posamezne izraze. Skratka, to, da je prevajalec pustil knjigo tako neolepšano, ne, bom rekel, je bilo opaženo, ampak ne, ne kot prej, ko so to seveda primerjali, ne vem, ali je to ugotavljalo, ali je to vem, primeren literarni postopek, ali to ustreza vem, zgodbi, ali to ustreza, ali je to jezik eh, karakterjev. Zdaj so oni to vem, analizirali bolj v smislu, ali je to ta raba teh izrazov. Problematična ali ni, ali je ta politično korektna, ali je ta politična korektnost v redu ali ni. Ne. Skratka, predvsej se je spremenila, eh, se mi zdi, eh, recepcija. Eh, pa bom rekel, literatura ne, v teh časih, ne, tudi neka čisto se išče, in bojim se, da bo to ne, zdaj, uh, ustvarilo tudi pritisk na prevajalce, ne, da bodo Zdaj, če bodo kakšno tako knjigo prevajali, jo prinašali ne vem, v nemški, ali pa jutri v angliški, ali pa konec koncev tudi v slovenski prostor, začeli vsaj podzavestno o teh stvarih razmišljati. Ne? Kako zdaj bo ne vem, neka vsebina, ko jo bomo prenesli, delovala v prostoru, ali bi znala biti problematična, bi znala to koga razburiti. Ne? Skratka, nekaj stvari, ki ne bi smele biti prisotne, ko govorimo o fikciji, ko govorimo o literaturi. Smo, neke, mislim, smo jih vse nekje pojavljajo, ne? mislim, pojavljajo se v tem našem razmišljanju, v diskursu. Ne? In zaenkrat še te stvari, seveda, problematiziramo, ne? ampak se mi zdi, da ne vem, se bojim, da čez par let bomo pa se vsi že začeli spraševati, eh, spraševati če smemo mi zdaj določene besede iz nekega drugega prostora v naš prostor prenesti, ker pač v našem prostoru so mogoče lahko pa problematični ti izrazi. Ne, ne glede na to, da govorimo o neki o fikciji, o literaturi, o, o izmišljenih, o, o, o besedah, ki jih izgovarjajo literarni junaki. Uh, skratka, to, to se mi zdi, da je nek trend, ki je tudi zdi, mogoče eh, vreden neke obravnave in nekega pogovora, ampak se to mhm. zdaj tu mogoče niti ni današnja tema. No. Hvala. Eh, kratko vprašanje, ali ste imeli kakšno branje uh, v Veliki Britaniji? Uh, ali ste imeli kakšno branje, oziroma ste imeli z Olivijo skozi to knjigo? Uh, ja, mislim, mi dva smo imela, ra, mislim, poleg te delavnice, ne vem, ali smo imela prav skupno branje, zdaj Olivija spomni me, jaz mislim, da nam je zagodla ravno pandemija, da ta knjiga je imela malo smolo, da je šla med pandemijo in da, da v bistvu neke prav predstavitve, take klasične, nismo imeli, imeli smo veliko teh zoom dogodkov, uh, uh, ni bilo pa prav te načrtovane, želene. Ehm, ehm, eh, pač predstavitve, kjer bi dobila direktno, direktno odziv. Ja, publiki, ja to, to sem hotel vprašati. Ja. ja. Tanja Petrič pravi, ja. uh, da se to seveda že dogaja. Ne? To se je tudi dogajalo. Um, Pred leti, eh, to zdaj vemo, mladinska književnost je vedno bila taka, da, se, da so ne vem, bila neka mm, ideološke spremembe ne, uh, so bile pri prevajanju um, kletvic manj in tako, uh, ali pa tudi recimo. Um, Karl Maj ni bil tako zaveden Nemec uh, v slovenščini, kot je bil v nemščini. Ne? Zelo, zelo zaveden Nemec, on vse ve, najbolj žve in tako naprej. Ne Karl Maj, ampak Old Chatterhand. Uh, Ok, uh, eh, to je super, uh, ostaneš na liniji, mogoče bomo še kaj pokomentirali. In za to bi zdaj um, režijo Nino prosila, uh, Ana, tako, tako. Ana, zdravo. Jaz imam. Ja, zdravo. Zdravo, zdravo, zdravo. Uh, jaz imam najprej eno specifično uh, tudi vprašanje, da ga ne pozabim. Uh, tam tisti uh, mali rasta. Ne? A je bil majhen, a je bil mlad. Um, potem je pa tudi nasplošno, seveda, zanima, uh, da si tudi dosti slišala um, zanimivih in lepih tudi besed, kakšna je tvoja izkušnja z za to, eh, za, za to knjigo, oziroma z sodelovanjem z Olivijo in s temi prenosi, ki so se zgodili. Um, ja, najprej, glede tega malega rasta, zdaj um, tukaj je pri, uh, ta pripovedovalec kot uh, mladega, oziroma tako ponižujoče do, do vsega, kar je mlajše, manjše od njega, od mhm. njegove samo. Uh -huh. Um, je pa tukaj res, tako kot se je potem debata um, razvila v komentarjih, ne, da je ta kontekst tega um, njegovega malega raste um, drugačen, ne, kot se verjetno bere v angleščini. Mm. Nima sploh tega rasnega podtona. Um, moja izkušnja z um, sodelovanjem z Olivijo je bila zelo, zelo um, dobra, um, ker se mi je zdelo, da z vsemi vprašanji, potem, ko, se, ko smo um, komunicirali, že bolj proti koncu teh prvotov, če se prav spomnim, uh, Olivija, mislim, da ravno nekje lani ali predlani. Um, lani, lani. januarja. Ja, uh, ja. ja, ja lani januarja. Um, Ker so bila vsa njena vprašanja v bistvu zelo, zelo te, mislim, zahtevna in specifična, tudi za me, za odgovoriti. Um, ni bilo sploh eh, neke tako en, enostavne. Mislim, poante, mislim, eh, dileme sploh niso bile enostavne, oziroma nis, večina jih ni bilo ni, nekih, ki jih lahko jaz lepo rešim avtorsko, ne, z nekim, neko svojo idejo. Tako da je to. Um, ja, mislim, um, se mi zdi, da tako dobre prevajalske vprašanje zmeraj kažejo na, na dobro delo. Eh, upam, da zdaj ne zveni to nekako um, pokroviteljsko, ampak ja. Um, sem pa eh, razmišljala ob, um, ob tej um, diskusiji, da je v resnici um, ti primeri um, izpustitve, ne, um, nekaterih recimo ne, neprevedljivih ali pa brez nekih um, ustreznih rešitev, um, se je tudi meni um, ob branju zdelo absolutno bolj, bolje ne, um, izpuščati kot nasilo odlačiti neke rešitve, ki ne bi delovali. Um, tudi mogoče za, um, na račun nekaterih specifik, tipa um, ne vem, Petr Prevca. Ne? Se mi zdi ta rešitev, da ne na vsak način um, um, posejati recimo, teh zgodb tako na gostu z nekimi referencami, ne? kot so v izvirniku, mogoče malo uh, razrahljati to. Um, je verjetno op optimalna rešitev no, za te neke neprevedljive ali pa težko prevedljive kontekste kulturne. Um, pa pomislila sem pri nekaterih primerih, um, da um, gre tudi za nekaj toliko, um, ne zgolj kulturno specifično, ampak tudi v bistvu časovno specifične zadeve, ne, ki jih jaz v zgodbah recimo um, še imam, ravno za tem primerom, eh, ki, ki ga je Melita izpostavila recimo za normo Korošeca, ne, um, da je bila morda norma Korošec bolj neko ime, ki smo ga imeli v nekem javnem diskurzu bližje um, na, na, na priklic, tam nekje leta ne vem, 2015, 2016. Ne? Da so tudi um, nekatere specifike, ne samo da so mogoče medkulturno ali pa geografsko. Um, um, Pač neko, neko razdaljo, ampak tudi časovno, ne? um, se neke posebne razdalje potem spostavljajo do njih. Um, Which I think is really interesting. We, we, oh yeah. Sorry, Ushka. That that no, no, thing no. of how how um how cultural references can also age is not something that's unique to translation. So that's really important. We can fixate on on questions of equivalence, but in actual fact, that's it's it's not something that's unique to the translation process. Um, yeah one thing that I really remember from working with Anna is I, I really felt like even though our tasks in the process were very different, I felt like somehow we were on a level in terms of the way that we were fitting in this task of bringing these texts into English. We were in a similar position, and we almost had this unspoken agreement that it would probably take each other at least a week, if not two, to reply to the email. But we got to a point where we knew that that would that would follow, and it was it was just this kind of unspoken rule that we were trying to do this thing, and we were supportive of the idea, but it also had to be worked around other demands, and it was really it, it made the whole thing possible um, to have that kind of um, that understanding and that same working pattern. So I was really grateful for that. Ja, to sem hotela povdariti, da to sodelovanje uh, je super. To, to ravno pomaga uh, obema dati občutek, kaj pomeni. Uh, Avtor pravzaprav v tistem ciljnem jeziku ni več nosilec avtorskih pravic, uh, ni, ni več, av, mislim, je avtor izvirnika in je vse, in njegov svet, in njen svet. Uh, uh, in vse, e, kar si izmisli, ampak v resnici je, je vsakič um, to sodelovanje uh, nekaj, nekaj uh, zelo koristnega. Lahko, da ga včasih ni, ampak da je neko zaupanje, kar tam, tako kot je Goran prej rekel, ne, za hrvaščino. Mm, oziroma, da, je, da, da, da se ve, da se vpraša, uh, kar je treba. Uh, jaz sem hotel še sam se prepričati, če sem prav razumela s tem uh, eh, manjkom uh, eh, č, če, te oznake slovenske, če fur, če furka. Uh, je pa jasno v, v angliških tekstih, ne, uh, da so slovenci. Malo rasisti tu, ne? Se, je jasno, da da to zdaj nekoga ne na podlagi tega, da ima trenerko samo pač. Jaz ne maram, da ljudje nosijo trenerke, pa sem grda do njih, ampak nosijo trenerko, ker so potomci priseljencev. Je to jasno, ta imigrantski uh, rasizem? Mm, jaz bi rekla ne. Ta socialna razlojenost, po mojem, se kaže iz prevoda ne? v bistvu trenirkari so tisti, ki so mogoče. Pol mhm. vulkanost. Ja. Mhm. Um, ja, um, ker imamo pač izbrisane, ne, uh, in tako naprej, in imamo pač to, uh, to, to situacijo v Sloveniji, v slovenski kulturi, uh, kolikor smo majhna, pa znamo vendarle biti uh, rasistična. Ne? V tem smislu sem mislila, da ne v tem, v tem odlomku, ampak sicer v knjigi je pa jasno. Ne? Meni se zdi, da predvsem uh, preko anjenih zgodb prihaja naprej, da, zelo, da imamo veliko predsotkov. No. Ne samo zraz, ne toliko zraz, ampak do vseh drugih. karkoli je drugačno. Ja, ja, ja. to so ti dredi, pa to. Ja, ja, ja. ja tako. Mhm. but that's also thanks to the way that the stories are structured like the, the the motif that runs throughout there is one person in a car and then there are all these other characters that come in from the inside from the mm-hmm. outside mm -hmm. so that kind of that encounter is is magnified and intensified so i think regardless of what those individual prejudices are it's it's about that kind of claustrophobic clash of an outside world coming in and challenging someone's beliefs and that that carries through regardless of what the specific details of those outsiders always are i would say mm-hmm. i would hope v enem ja. dokumentarcu, že zelo dolgo, mislim, da več kot 15 let nazaj, posnetem Emirja Muratoviča, iščemo poprečnega slovenca. Vid Pečak razlaga, da smo slovenci najbolj srečni v svojem avtu, sami, ko se vozimo, ker se počutimo kot uh, otroci v maternici. In mhm. mislim, da je, ne vem, Ana, če, po, če poznaš to, ampak se mi je zdela tako dobra prispodoba za vse te zgodbe. Um, <laughs> zelo zanimivo. Ravno danes smo študenti delali, uh, obravnavali knjigo Generation Golf, uh, kjer je golf bil golf, tam si se usedel noter in uh, ne, v 80-ih in 90-ih letih. Zdaj imamo uh, za Nemca, seveda, nekaj drugega kot za nas. Pri nas je bil skoraj statusni simbol, pri njih je bilo pa nekaj, kar si dobo za 18-rojsten dan. Ne? Eh, podarjeno v tej uh, zahodno-nemški uh, bogataški srednji. Nada Grošelj uh, piše, najprej čestitke za zelo zanimiv pogovor. Rada bi se navezala na Goranove besede o trendu k čistunskosti, ki se vse bolj uveljavlja v javni mentaliteti. Brala sem, da so cenzurirali otroške tekste Rojna Dala, da ne govorimo o Tvenovem Huckleberryju Finu, in sicer so vrgli ven vse koncepte kot grd, debel, vse, kar je v teoriji lahko koga neprijetno dregnilo. Upam pa, da bo spet prišlo do preobrata. Pred 30 leti si zelo verjetno sploh nismo predstavljali, da bomo spet, kdaj spet za br kaj. Verjetno zabredli tako globoko. Je to samo zabredli, <laughs> verjetno. Ali pa kakšna samo cenzura, pa kakšna grda beseda. Uh, ne, mislim, da ne bo eh, Nada napisala še naprej. Uh, zdaj pa mogoče še um, izkoristimo um, poziv za ostale, uh, ki še sedite Eh, in nas poslušate pri dveh urah in šestnajst, da uh, se oglasite in, in nam uh, popestrite debato. Sicer pa Ani in Goranu še uh, mogoče in ostalim, tudi sveda Oliverju in Oliviji. Aha, pred 30 leti se zelo verjetno sploh nismo predstavljali, da bomo spet daj zabredli uh, v radikalno samo, oziroma cenzuro, samo cenzuro, cenzuro. Ne, nismo si predstavljali, je bilo pa včasih prej ne, tega eh, čisto dovolj. Eh, metanje odlomkov ven iz prevodov, to, kar je Goran rekel, da ne ve, zdaj kaj. A je slučajno tako natisnjeno, da je ožja, tanjša knjiga, pa je vse noter uh, ali pa pometano ven. Samo cenzura, oziroma cenzura, namreč obstaja, po moje, tudi uh, zaradi kapitalizma. Ne? Recimo, uh, pahorjeve knjige v italijanščini imajo lepe, fine, kratke odlomke z uh, uh, poglavja, numerirana, da jih lažje bereš, kot pa cele plahte njegovih odstavkov, ki ne veš več, kje si jih. Um, šele s prevajanjem Čefurja smo se začeli spraševati o njegovi definiciji, pravi isto Kilc, se bo kmalo prikazalo. Zadeva je bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled. Ne gre samo za priseljenca. Goran, kaj praviš? Mute si. Ja, evo, zdaj pa nisem več. Ja, se strinjam, eh, seveda, ker eh, če fur je, seveda, precej zapletena, eh, zapleten, bom rekel, izraz ali pa to, kaj vse ljudje pojmujejo po to besedo, je seveda težko tako enostavno razbrati. Vse, ko ga pa preve, prenesemo ta termin v, v nek drug svet in iščemo neke primerne izraze, s katerimi bi to približali tujim bralcem, je pa postane se zadeva zelo, zelo zabavna. Ne? Uh, nam so recimo že zanimivo, je že znotraj Slovenije ni tako enostavno. Ne? Ko smo imeli mi predstavo pred 15 leti, zdaj če furi raus in smo hoteli gostovati v Mariboru, so nam organizatori povedali, da pač ne, vem, ne vejo, kako bo, bo predstava razprodana ali ne, ker pač v Mariboru če furijo nine. Um, ehm, potem smo tam seveda igrali osemkrat zapored pred polnimi <laughs> dvoranami. Uh, med, a, a, a, ampak ja, mislim, da so vsi prevajalci, če furijo, se obadali ravno s tem. Ne? Ali pustiti, ne vem, če fur ali ne vem, v Italiji to prevesti kot teroni ali v angleščini uh, kot southern scam ali ne vem, v, Pols v polščini so imeli en pojem, ki je bil absolutno, eh, ki ni imel veze z tujci ali pa priseljenci, ampak so imenovali te fante takrat dresaši, nekaj, kar. kar podobno kot bili trenirkari, ne? tako neki fanti iz predmestja, ki so nosili neke eh, športne drese. Ne? To so bili nekak, nek tak termin. In oni so to, s tem so videli neke povezave. Ne? Šele pol kasneje, ko so vem, imeli en ogromen val priseljencev iz Ukrajine, so, je ta termin dobil še ta nek, bom rekel, priseljenski moment. Ne? Uh, Um, ampak povsod so bile seveda razlike. Ne? In povsod, eh, kjer se jim je zdelo, da mogoče bi lahko to prevajali. Tudi ta jezik, da bi lahko, ne vem, mogoče s kakšno drugo mešanico jezikov nadomestili, skratka, da ne bi mešali slovenščine pa bosanščine, ampak bi mešali, recimo, ne vem, nemščino pa turščino, se je izkazalo, da so vse te zgodbe si seveda podobne, uh, Ampak tudi, seveda, različna, ne? da so konteksti da, drugačni, da so predzgodbe drugačne, da so seveda odnosi eh, ene skupnosti in druge, seveda, zelo druga, drugače. Ene so seveda obremenjene s kolonializmom, ne? ene so obremenjene s fašizmom. Skratka, eh, stvari so eh, veliko bolj kompleksne. Eh, seveda, pa danes, pa se mi zdi, da veliko bolj kot ne vem. 15 let nazaj, vem, ko je bila knjiga napisana, zdaj že skoraj 20 let nazaj, sicer, no, mislim, se seveda zavedamo neke, te, nekega razrednega boja, nekega socialnega položaja teh ljudi. Mislim, da. da Mislim, da isto kot tem, seveda, namiguje na to, ne, da seveda, če fur, uh, Eh, ni zgolj priseljenec, je tudi pripadnik nekega nižjega sloja ne, in da je seveda dvakratno diskriminiran. Um, in da seveda, ko, da uspešni priseljenci niso videni kot čefuri. Ne, skratka, skratka, zelo kompleksen pojem, bom rekel, in to seveda potem tudi verjetno zaradi tega ni tako enostavno prevesti, ne samo zaradi tega, ker ne bi obstajala beseda čefur v drugih prevodih, um, ampak tudi je to seveda zahtevno, ker seveda izhaja iz nekega zelo konkretnega okolja. In če seveda obstaja cela zgodba o njej, kot obstaja ne, v knjigi Čefuri Ravs, to mogoče še gre, ne? če pa jo ti samo uporabiš v neki kratki zgodbi, je pa to seveda. Predvsejšen izziv eh, za ja. prevajalca, ja. pa potem, seveda, tudi bralca, da to razume. Ne? Mi smo v leta 2006 eh, z Andrejem Skubicem, uh, ob Fužinskem bluzu uh, v Leipzigu imeli uh, eh, razpravo o, tem, o tej pravedljivosti. Mislim, kaj narediš z romanom, kjer je uh, nogometna tekma uh, tista, ki je bila tako pomembna, kako sploh razložiti to? Uh, in tudi jeziki, ne, je, jezikovno uh, problematično. Uh, mislim, da Fužinski blues ni preveden, ker je bilo tudi rečeno, da je neprevedljiv, ne? Eh, v Nemščini ne vem, kako je v ostale jezike, ampak mi imamo transporting preveden ne? v slovenščino. Ja, zakaj je pa potem to prevedljivo? Recimo, Se človek potrudi, pa gre. Eh, Katja, zakrajšek, priseljenske mešanice jezikov. Um, Zgodbe so seveda različne, pa zanimivo je razmišljati tudi o socioloških sporednicah, čeprav je res, da take reaktualizacije delujejo drugače, če grejo iz angleščine v manjši jezik kot je slovenščina, kot je slovenščina v globalno hegemono angleščino. Uh, ta razlika med perifernim in centralnim je seveda vedno, vedno, uh, vedno ta uh, problematična. Seveda pa pri tem ni niti iluzije tako imenovanih neutralnih izbir, pravi. Katja, bi kdo kaj pokomentiral? Mogoče Oliver. Bistvo, jaz se strinjam, da vse se, la, bistvo, se lahko prevaja. Mislim, da je samo še bolj skrajni primer kot uh, delo od Joycea uh, para Jabberwocky o, o Lewis Carroll. In uh, če obstaja motivacija in želja uh, prevesti takih knjig, bi so uh, Finnegan's Wake, Rekol, bi so postal taka temna knjiga, je bil tako želja, da, da, je, da je prevedena v druge jezike. In podobno za Jabberwocky od, od Lewis Carroll. In zato uh, bi so, je treba samo najti prevajalca in problem s slovenščino, pisem manjši jezik, jih je manj. Uh, celo za, za angliščino. Um, in, ampak mislim, da bi se če se lahko prevaja uspešno v italijanščino, uh, ker je bistvo dobro dober prevelka, zakaj ne tudi v angliščino? Ni, ni dejstvo, da ni prevedljiv. Um, in se strinjam tudi z rešitvijo um, za, za čifur, da je, se ohrani. Uh, In mislim, da ta možnost je lažja za daljši, daljšo delo, ker uh, ima bralec uh, možnost, da se posvaja svet knjige. Za krajše, za kratke grobe je to, to je dosti teže. Hm? Ker bi so bralec nima ta, taka priložnost in, uh, uh, ali, pa, ali pa časa ali pod, podprežljivosti. Hm. Ja, nada pravi, da pri uh, močnejši kot je lokalni kolorit, recimo na reči ali pa ne vem, uh, sociolekti, ne, težji je prevod, ampak vseeno branec dobi vsaj nekakšen tis, tudi če ne čisto pravega in je s tem uh, bogatejši. Zato se to dostkrat, um, recimo dialekti se ne prevajajo z drugimi dialekti, ne, ker seveda uh, pri skupicu takrat pri fužinskem bluzu, verjetno pri uh, čefuri hrav studi ravno je bila presoja, kaj pa če bi malo, mislim, kanak, sprak, eh, šprak obstaja v nemščini. Ne? Eh, turš, turški, turška eh, nemščina, ne? ampak to je popolnoma, popolnoma prepelje čisto, čisto drugo zgodovinsko, kulturno-politično konotacijo. Ne? Ja, kaj, če se še nismo, če se še nismo nagovorili, ugotovili smo, da je Olivija odlična prevajalka, ugotovili smo, da ima zdaj redno službo in uh, da ni pandemije in da pač um, ji moramo nekako. Uh, omogočiti eh, ne vem, neke, neke polletne eh, rezidence nekje, da bo lahko eh, se popolnoma potapljala na tak empatičen, čustven, zagrizen, navdušen, zagrizen način. In s tem smo tudi še nismo čisto odgovorili na to, kar je Melita na začetku rekla, ne? da bi Olivija od tebe še slišali. kako uh, je bilo s tem navdušenjem pri teh knjigah, oziroma pri kateri od njih? Okay. I had I had many things saved in my head that I still needed to say at the end, so I will try. And... Oh, sorry. No, no, it, it, it, we no, don't uh, we don't end now. <laughs> um, I was gonna say that also. I sh- I meant to say at the start that what the one of the reasons that I'm speaking in English is because I'm going through a small crisis of confidence with my spoken Slovene, and I felt that I would be able to speak with greater nuance if I answered in English. But it's now very weird me talking in English when we're talking about hegemonic English and questions of power. So I just wanted to acknowledge that I do. I'm acutely aware of those dynamics as a translator into English. Um, but one thing I did want to say is that I was just musing on how many hours of time spent in translation contexts, workshops, discussions has been spent focused on specific cultural terms. And I, in no way, want to undermine the importance of understanding and exploring those questions because they have real impact. And to be a sensitive translator, you need to understand the layers of meaning behind the words that you're translating. However, I do sometimes worry that by getting stuck on the same questions of equivalence, for example, talking about how can we translate the word Jafur into English, or can we, or should we, I sometimes wonder what else we're missing talking about. And we've spent a lot of time this evening talking about the reader, about Brautzi, about Bralitz, and I still don't think we've come to an understanding of of who that is. And of course, my position would be that that's because that imagined person doesn't actually exist. But for all the positive collaborations and that I've experienced between Slovene cultural institutions, Slovene translators, and me, and for all the support that I've experienced, I still wonder how much do we actually know about these readerships that we're imagining? And I I often have a strong sense that there is a a kind of there is an aim from the side of Slovene um, organizations wanting to support translation. They have a sense of who they want to be translated into English. And then there is me in the UK kind of alone in this very, very small pond, um, who has an understanding of what is being read in translation in the UK, of what is being enjoyed, what is taking up space in the review columns at events. And those two things don't match. And so when we're talking about all oh, the reader's impression or what sense a reader might get, that is is not as important if the books aren't reaching readers, if the right texts aren't getting through. And so I often wonder what more could we do to to create a better understanding of of literature that is literature that excites us that is lit- the literature that drives us to do the work that we do but i often feel there's a mismatch and so i just wanted to say that like analyses of texts on a word for word level are really important and there's absolutely a place for that but i would like to see a lot more dialogue between interested parties on both sides about who is being translated right now and and where are we where are we pitching those texts um Ali bi potrebovala potem v resnici čas za branje, uh, da bi sama našla knjige, da bi sama našla tekste? Ker to je stara zgodba, zelo dobro nam poznana, ko slovenci zbirajo za tuje trge knjige. Porabili smo v predfrankfurtskem času cele plahte medsebojnega obtoževanja, uh, katera knjiga je na seznamu, katera knjiga ni na seznamu. In to je vse skupaj sodelovali, kot razumem, uh, tudi slovenci. Um, to, ne, če imaš ideje, kako uh, priti do, do tega, uh, da, da bo skladno in da bodo naslednje knjige. Eh, v teh petih procentih, ali so tri ali pet procentov prevodne um, knjige? Približno pet zdaj. Ja, pet, ja. uh, če, če si predstavljamo, vedno znova, sej tu smo stari znanci, vemo, da v Sloveniji je tako rekoč polovica prevodne književnosti, ne leposlovja, 48 procentov. V Veliki Britaniji je to 5%. Že z tega je je, je strašna diskrepanca. Uh, kaj pride tja, kaj je lepo sprejeto. Potrebno je tudi dati njaz, uh, ker je veliko, ne v bistvu, prevod, prevod ima tako majhen delež, ker je tudi veliko napisano strani uh, tujcev uh, tujco v angliščini direktno. In to, ker, ker je globalni jezik uh, in te knjige bi tudi lahko, bi lahko bili napisane v tem jeziku, ampak to je posebnost. Um, angliš, uh, angliščina kot, kot globalni jezik. In zato bi so ni, ni primerljiv. Tanja Petrič uh, pravi, ali pa bolj sprašuje, da je eh, slovenska književnost verjetno nekje na repu zanimanja. I don't necessarily think that, that has to be true. I mean, yeah. it's it's obviously an incredibly tough um, challenge trying to break through, and I completely understand why lots of organizations or or even authors or other translators might sort of feel quite hopeless. I mean, I regularly do because you just think what what do i need to do how do i crack this problem it's it's not something that's ever going to be solved with a precise science or logic so much has to do with being in the right place at the right time but if i think about certain literary trends in translated fiction in the uk we might also think how did this small novel translated from korean suddenly win the international man booker how has there suddenly been this growing interest in Korean fiction? People in the UK don't necessarily know any more or didn't necessarily know any more about Korean literature than they did about Slovenian literature. It's there's there's many there's many things that go into the success of that. Um, one of which is a lot of state funding, I guess, from the Korean side. But that's not it's not everything, and I I think you said, oh, what what would we need, or what could we do?" Of course, time is always welcome, but I wonder whether if there were an opportunity to gather together to simply talk about the current the current market, like what we're experiencing, what we are what are we enjoying as translators, as editors, as publishers, and and finding overlaps in in dialogue because it does there isn't really a dialogue from from my experience that people will approach me and ask if i'm able to translate a book i will by quite practical factors be able to say yes or no do i have the time do i think it's a good project or the other example is that with with shorter projects like anna's if i'm really passionate about something i can find i can find a way to find a publisher and and make that work of my own initiative but I, I still don't think there is a, a matchup between the two sides. And it's completely understandable, but I, I think we can make it better. And I want it to be better because I want more books to be more widely read in English translation, translated from Slovene, and I want them to be more visible. I don't want to translate a book and then a publisher doesn't have the money to do anything with it in marketing terms. And so it sits there unread. Like it would be really good to think about which publishing houses are currently publishing which kind of works and, and what is there from the Slovene literary field that could tap into those. That that would be that would be a really productive conversation to have, I think. Mhm. Mislim, da je deloma to tudi vprašanje za prevodoslovce, pa mogoče za diplomante bibliotekarstva, bile so nekatere, so narejene raz, na, raziskave tudi na to, na to temo. Z Olivijo smo predlagali tudi eno, ki pa žal potem ni bila sprejeta v financiranje. Tako da je še dosti tega, kar bi lahko naredili na tem področju, ampak mislim, da je to prava pot, ki, ki jo je Olivija predstavila. Ja, eh, zelo, zelo lepa hvala. Eh, mi smo za današnji večer eh, povabili tudi direktorico <laughs> Jana Rencije za knjigo, uh, ki je obljubila, da, ki pravi, da bo zelo vesela kasneje, da bo to pogledala si in uh, potem bo slišala uh, in te stvari zdaj na zadnje tudi, ki grejo naprej. Vedno je fino, da se nek pogovor konča tako, da pravzaprav splete nič za naprej. Um, Zelo lepa hvala, Olivija, za, za to, kar si uh, povedala jasno, kako je uh, iz stališča Velike Britanije, kje bi morali točno delati. Hvala obima avtorima, da sta uh, se nam pridružila in sta bila v situaciji. Um, ko so knjige bile zelo močno recipirane, ne, vendar le na, na, na ta eh, prevedeni način, uh, in kako pravzaprav prevajalec in pa tudi skozi njega potem recenzenti recipirajo, to je zelo, zelo zanimivo. Ne. Drugače, ali pa še bolj uh, uh, poglobljeno na drug način, kulturno, kot v Sloveniji. Uh, Oliver uh, in Melita, uh, Vama lepa hvala, da ste prečesali knjigi m, mm, v preteklih mesecih, ne? Eh, ker mi smo tu samo vrh ledene gore. Eh, in seveda, napisala ste jih pa eh, Goran in Ana in Olivija, kot so avtorica v, v angliškem prevodu. Hvala vsem, hvala ki sem danes. Hvala. <laughs> še z nami. Uh, eh, 32 ljudi uh, je po 2 urah in 40 uh, eh, še z nami. Hvala vam vsem in Kati za ta uh, zaključni, hvala vsem za ta res zanimiv maraton. In se vidimo in slišimo k malu spet, uh, lepo se in mejte in nasvidenje. Svitnja, hvala. hvala. Hvala vsem. Konoč. Konoč. Konoč. Ja. Konoč. Konoč.